paraleleiras todos de, aí, máis ou menos. Todos xeitos eu vou ler tamén o texto, pero Pero este home escribe así un pouco extraño, como case todos, esta pandilla. Eh, entón está ben ter o texto para poder seguilo, para poder volver atrás. ¿no? Con isto pretendo continuar co tema da comunicación, eh, con este texto de Bodrillar que pois é un dos textos máis famosos que ten eh, este autor eh, en concreto este texto Éxtasis de la comunicación pertence a un libro que se chama La posmodernidad está publicado en Cairós, en Barcelona no ano 85 se non me equivoco Eh, non é un libro propiamente de Baudrillard, é un libro pois que está editado, recopilado por Hal Foster, onde pois eh, baixo o título de La posmodernidade, pois recolle textos de Baudrillard, tamén está Lyotard, está Jameson, están unha serie de autores, é un libro que pasa por ter moita repercusión dentro da temática esta da posmodernidade, eh, entre outras cousas pola calidade dos, dos autores que ali escriben. Este texto eh, pois vai dar un montón de voltas eh, polo mundo, sobre todo polo mundo da comunicación, sendo altamente crítico con ese mundo da comunicación, eh, mundo o cal Bodrillar lle adicou eh, pois boa parte da súa obra. Eh, como sabedes, Bodrillar non, non ven da filosofía, Bodrillar é un sociólogo que pasa por ser filósofo, sobre todo porque as súas lecturas mm, ou moitas das lecturas importantes que se fan nel son lecturas que veñen dos filósofos digamos que a súa teoría non filosófica eh, lle interesou moito sobre todo o mundo da filosofía eh, vamos a intentar ver máis ou menos por que a miña intención é simplemente facer un comentario constantes de este texto e lelo xunto non? para que polo menos saíamos daqui lendo un texto de Bodrillar non sei se algún de vos coñece xa ou xa liu algún texto de Bodrillar ou se coñece xa este texto en concreto alguén, xa que sodes poucos alguén coñece este texto en concreto de Bodrillar a Bodrillar si o coñecedes pero este en concreto non vale pois, bueno, cando menos que sirva para coñecelo un pouco empezamos directamente lendo o texto se vos parece cando antes de empezar unha cousa se, se, se, se eu sigo daqui para baixo podedes pararme porque non hai pantalla aquí como vedes nin tampouco posibilidade de tela eh, entón teño que ir facendo isto eh, non é moi operativo pero cando a tecnoloxía en vez de axudar pois complica as cousas non? Eh, para bodrillar ademais a tecnoloxía vai complicar moito as cousas no canto de axudar Ya veremos. Empiezo directamente. No existe ningún sistema de objetos. Mi primer libro contiene una crítica de los objetos como un hecho obvio, sustancial, real, es decir, como un valor. El objeto fue tomado como un signo, pero ese signo todavía tiene un significado muy pesado. En esta crítica intervienen dos lógicas principales, una fantasmática, que se refiere principalmente al psicoanálisis, a sus identificaciones, proyecciones y al reino imaginario entero de su trascendencia, poder y sexualidad, que operan en el nivel de los objetos y de su entorno con un privilegio acorde al eje de la casa automóvil, a su trascendencia. Em, Como lle dicía antes aos compañeiros, imos ler este texto e pretender, pretendo facer un comentario deste texto, pero non o podo por máis grande, o digo, porque se vos sentades moi lonxe, igual non se lee dende, en fin, depende a vosa vista, non? Pero non o podo por máis grande. Sigo. También existe una lógica diferente en lo social que hace distinciones porque se refiere a la sociología que deriva de la antropología como consumo de la producción de signos, su diferenciación, su estatus y prestigio. Detrás de estas lógicas de alguna manera descriptivas y analíticas existe también un sueño de un intervalo simbólico, un sueño del estatus del objeto y de la consumación detrás del intercambio y del uso, detrás del valor y de la equivalencia. En otras palabras, el sacrificio lógico de consumo, de regalos, de gastos, de potlatch y de parte maldita. Vale. Podemos parar aquí. Así empieza cuando le piden eh, un texto que fale da posmodernidade ¿no? nese libro que se titula Posmodernidade que recolle un montón de, de análises diferentes de distintos autores ¿no? el empeza así se entende algo de, de, de primeiras que non coñecedes o texto porque a min pareceme que de primeiras non se entende absolutamente nada eh, que hai un montón de conceptos eh, como un pouco mezclados, demasiado mezclados probablemente, eh, que non, non parece que este claro nada. ¿no? En realidade, eh, se analizamos un pouco a obra de Baudrillard, eh, digamos que neste primeiro parágrafo, aí, pues, non sei, eu diría polo menos cinco ou seis obras de, de Baudrillard. ¿no? O que pasa é que ele pois resume todas as súas primeiras análises durante moitos anos a, así, mete todo aí. Non? En realidade está chea de, de, de conceptos importantes, non? Quero dicir, o sistema de objetos mm, Sistema de objetos. O primeiro libro de Baudrillard é un libro que se chama exactamente así. O sistema dos objetos E a primeira frase deste artigo en realidade non existe ningún sistema de objetos que algo así como dicir non existe mi primer libro é exactamente ese o título mi primer libro, peza despois que se titula Sistema de Objetos contiene una crítica de los objetos como un hecho obvio, sustancial, real es decir, como un valor habería que destacar moitos máis eh, eh, conceptos non? Por exemplo, o concepto de valor, aquí hai concepto de signo, que vamos chegamos aquí un pouco máis adiante. En fin, así vou coller unha tortícola e sigo así. Vale, signo, psicoanálisis, trascendencia, poder, sexualidade, socioloxía, antropoloxía, consumo, produción de signos, diferenciación, estatus, prestixio, sollo, intervalo simbólico, estatus do obxecto, intercambio, uso, valor, equivalencia, sacrificio, potlatch, regalos, gastos, parte maldita. Todo iso son termos que el pois, desenvolve durante boa parte da súa obra e que aquí resume pois, en, en dez liñas, máis ou menos non? e continuo xa está, se vos non coñecedes a miña obra, a mi non me importa eu sigo todo ello sigue existiendo e, simul e simultáneamente desaparece Dir, todo o que fixen até, até agora foron un montón de cousas, escribín un montón de libros siguen existindo entre aspas, porque al mismo tiempo van a desaparecer. La descripción de tal universo proyectivo, imaginario y simbólico siempre fue la del objeto como espejo del sujeto. Referencia directa a Nietzsche, ¿no? El espejo como el sujeto. La oposición del sujeto y el objeto siempre fue significativa, al igual que el imaginario profundo del espejo y de la escena escena de la historia, pero también escena de la cotidianidad emergiendo a la sombra de una historia cada vez más políticamente desinvestida. Nietzsche, otra de las influencias importantes, básicamente influencia fundamental para casi todos estos autores que parten de la segunda mitad del siglo XX, continúa hoy, hoy, un parágrafo después de Nietzsche, por lo tanto, Alén de Nietzsche, ni, ni escena ni espejo, sino pantalla y red. Ni trascendencia ni profundidad, sino superficie inmanente del desarrollo de las operaciones, superficie lisa y operativa de la comunicación. Este es o tema do artigo, además. a comunicación. Pretende falar de da comunicación e lo que él lleva a chamar pues, o éxtasis la comunicación que es el título do artículo. A imagen y semejanza de la televisión, el mejor objeto prototípico de esta nueva era, todo el universo que nos rodea e incluso nuestro propio cuerpo se convierten en pantalla de control. Shannon hay simplemente un receptor, hay un productor. Pantalla de control, un productor que no solo fabrica, sino que controla aquí lo que fabrica. Seguimos. Ya no nos proyectamos en nuestros objetos como, los mismos afectos, las mismas fantasías de posesión, de pérdida, de duelo, de celos. La dimensión psicológica se ha esfumado, aunque podamos descubrirla en el detalle. Dos causas fundamentales. A desaparición do corpo, pero sobre todo a desaparición las representaciones que fai o corpo de sí mismo Empezamos a rozar a desaparición la comunicación propiamente dita. Ah, ya los había señalado a propósito del coche una lógica de la posesión, de la proyección propia de una fuerte relación subjetiva, es sustituida por una lógica de la conducción. Art é unha das influencias fundamentais da primeira etapa, da primeira época de produción de, de Baudrillard que despois veremos que vai eh, negar toda a súa primeira época como empeza negando neste propio artigo para chegar a unha cousa completamente distinta nada de fantasías de poder, de velocidad, de apropiación unidas al objeto mismo, sino táctica potencial vinculada a su utilización Dominio, control y mando, optimización del juego de posibilidades que ofrece el coche como vector y ya no como santuario psicológico. Y con ello, transformación del sujeto mismo, que así se vuelve ordenador de la conducción y no demiurgo ebrio de poder. El vehículo se convierte en una burbuja, el salpicadero en una consola y el paisaje de alrededor se extiende como una pantalla televisada. Pero podemos imaginar una fase posterior. Ahora voy a hablar de sí mismo cara adiante, de sí mismo actual. Una fase posterior a la actual, en la que el coche siga siendo un material de prestación. Una fase en la que se convierte, se convierta en red informativa. Esta va a ser una de las definiciones de comunicación. Red. Red informativa. Bueno, veremos si informativa, en cualquier caso es rede os habla, os informa espontáneamente sobre su estado general y sobre el vuestro. Está hablando de coche, e o coche que le fala o seu dono. Negándose eventualmente a funcionar si no funcionáis bien. El coche consultante y deliberante, pareja en una negociación general del modo de vida. Algo o alguien, en esta fase ya no hay diferencia, con lo que estáis conectados, la baza fundamental se convierte en la comunicación con el coche, un test perpetuo de, prese, de presencia del sujeto en sus objetos, interfaz ininterrumpida. E, o final, da diferencia entre o suxeito e o obxecto. A súa obra empeza falando sempre dos obxectos, eh, o seu primeiro libro, ese sistema dos obxectos que vimos que se titulaba a súa primeira obra do ano 68, Agora xa va a haber esa diferencia, xa va a falar más de objetos enfrontados a algún supuesto sujeto. Desaparece todo una red comunicativa, informativa. Sigo. A partir de entonces ya no cuentan la velocidad o el desplazamiento. Sigue falando de coche. Ni siquiera la proyección inconsciente, ni la competición, ni el que ha comenzado la desacralización del coprestigio. Fin de la velocidad, circulo más, consumo menos. Se instala preferentemente un ideal ecológico de regulación, de funcionalidad bien templada, de solidaridad entre todos los elementos de un mismo sistema, de control y gestión global de un conjunto. Cada sistema incluido el universo doméstico, forma una especie de nicho ecológico, de decorado relacional en el que todos los términos deben mantenerse en contacto perpetuo, informados de su respectivo estado y del de la totalidad del sistema, pues el desfallecimiento de un único término puede llevar a la catástrofe. O que nos queda en un espacio puro de circulación. semáis rede como espacio de circulación. Sin duda, todo esto no es más que un discurso. Pero hay que entender que el análisis del consumo de los años 60-70 partía también del discurso publicitario o del pseudo conceptual de los profesionales. El consumo, la estrategia del deseo, solo han sido inicialmente un metadiscurso, el análisis de un mito proyectivo del que nadie ha sabido jamás cuál era su incidencia real. Jamás se supo más, en el fondo, acerca de la verdad de la relación de las personas con sus objetos que acerca de la realidad de las sociedades primitivas. Esto es lo que permite organizar su mito, pero también porque es inútil pretender verificar estadísticamente, objetivamente, estas hipótesis. Como sabemos, el discurso de los publicitarios sirve inicialmente para los propios publicitarios, y nada nos asegura que el actual discurso sobre la informática y la comunicación no sirva exclusivamente a los profesionales de la informática y la comunicación. El discurso de los intelectuales y los sociólogos plantea, asimismo, idéntico problema. Es decir, o problema de transferencia de coñecemento. Ata aquí en realidade o que está facendo é falando de si sí mesmo e de toda a súa obra e negando a, a vez todo o seu percorrido inicial di si, sí, falei de todas estas cousas en realidade pero eh, agora o que hai que falar son de outras aquí hai algo que mudou de algún, en algún sentido no? eh, habería que dicir que o, o, digamos un, un primeiro bodrillar eh, a unha primeira etapa, se queremos, que estaría o sistema dos En 1968 publica o Sistema dos Obxectos que é un libro que en realidade ven dun traballo anterior que é do ano 66 que é a súa tese doutoral eh, onde vai analizar, onde se vai centrar no concepto de obxecto. Eh, é unha tese doctoral eh, influída, como todas as teses doutorais, polo seu, polo seu director, que, que é Lecebo. Vale, pois por aquí influencias, por exemplo. Que é o seu director de tese. Que ele estaba a traballar no Sistema dos Obxectos publica a tese no ano 1966 na Universidade de Nantea en Francia onde dous anos despois no 1968 eh, e a re, comeza a revolución do maio do 68 ¿no? comeza exactamente nesa universidade a partir dos estudiantes nesa universidade Eh, neste, nesta primeira etapa, digamos que xusto dous anos despois, publica pois probablemente o seu libro máis famoso, que é a Sociedade do Consumo, en 1970. Onde aquí se vai centrar no que el falaba no parágrafo anterior, que é a idea do consumo. Este como sabedes é o libro que lle dá a fama eh, porque é unha das críticas feroces ao consumismo occidental eh, por continuar digamos que hai unha mm, unha triloxía nos seus, nas súas primeiras obras que todas falan do mesmo, ademais as publica cada dous anos, o sea que está basicamente é case o mesmo libro pero en tres partes que é a crítica da economía política do siglo Crítica de Economía Política do Signo, se publica en 1972, e que empeza a centrar a súa análise no concepto de signo. Aquí se pode engadir outro libro que é o Espello da Producción, que, digamos, o Espello da Producción que está publicado no 73, en apenas cinco anos eh, fai todo unha análise da sociedade do consumo, do sistema dos obxectos, se centra no concepto de signo que despois vai ser fundamental e aquí xa simplemente digamos que o paso á segunda etapa ou o seu cambio para el a partir de aquí todo isto está superado e xa non, xa non temos que seguir a falar disto aquí o que vai facer é unha crítica fundamentalmente ao materialismo sobre todo a Marx Modrillar é un deses tipos así raros que se caracteriza por ser uns dos teóricos fundamentais do, da posmodernidade pero que mete a Marx eh, no medio dun xeito un pouco extraño eh, a, normalmente cando lemos o primeiro Baudrillard eh, dicimos si, sí, pero ti criticas ou non criticas a Marx en en realidade o desfai para el Marx eh, xa non ten nada que dicir temos que olvidarnos de Marx eh, a, a crítica digamos que lle es necesaria, pero que ahora mesmo se no hay que falar más disto. Eh, aquí, básicamente, a crítica é a, separación de valor, de uso, Aquellos que intentan separarlo dun suposto, suposto significado, que sería la cultura, estaría este lado, este lado entonces, estaría la economía, e os que pretenden salvar a cultura cambiando ou mudando a economía eh, para el pois será eh, será unha crítica insenua porque vai dicir que isto non se pode separar non se pode salvar a unha destruindo a outra é dicir, a supraestructura e a infraestructura non podemos salvar unha delas quitando a outra el vai dicir que aquí non importa para nada o valor de uso o que importa é a relación que se dai que se dá entre elas que é sempre unha relación a través do signo que será un intercambio simbólico Isto así, eh, digamos, en cinco minutos, os seus primeiros cinco anos. Aquí habería que dicir que ou, unha das cousas importantes eh, como todos estes autores dos que falamos aquí eh, hai que, digamos que situalo no estructuralismo francés para entender mellor o isto podemos ver de onde sale un pouco este esquema para situar o que vai a falar despois dese texto porque vai criticar todo isto que di se vai criticar a si sí mesmo e vai cambiar de concepción Eh, sabedes que nesta época, eh, nos anos 60, nos anos 70, o estructuralismo domina, eh, todo o estructuralismo está dominado a súa vez por unha importancia fundamental da linguaxe. Outro día falábamos aquí que o idioma e o idiomatismo para Derrida era fundamental nesta suposta de construcción da soberanía dunha universidade. Eh, en realidade, o idioma está en, en todo o mundo do estructuralismo francés, en todo aquelo que se interesa por ese estructuralismo. Eh, sabedes que isto é así, ademais, porque eh, hai un tipo que Ferdinand Saussure Saussure, decimos aquí, ou Saussure, como queirades que é o que fala da lingüística estrutural todo parte da lingüística e do estudo da lingüística para este lingüista suizo o importante era centrar a investigación na linguaxe precisamente porque a estrutura da lingua é aquilo que nos pode dar o contido, os significados. E todo se vai xogar nunha diferenza entre termos e signos lingüísticos. a lingüística estructural dito nunha frase de Saussure que é fundamental porque de aquí van sair eh, pues, pois, basicamente todas as ramas do, do, do pensamento que traballamos. ¿no? Eh, digamos que isto influye na biología, llama François Jacob, que é premio Nobel de Medicina, eh, vai influir na antropoloxía, Lefebvre no seu tribunal de tese en, en Nanterre, dous anos antes da revolución do maio de 68. Eran amigos e se coñecían ben. Eh, na filosofía, como sempre, pois non se sabe moi ben, eh, digamos que Baudrillard vai meter aquí a Foucault. Isto é un pouco eh, difícil de defender, Para él Foucault é un estructuralista. Pouco ortodoxo, pero aínda así hai que pasar de Foucault en un libro de máis que se titula Olvidar a Foucault, que é o título de, dun dos libros da súa última etapa, esa se queremos meter, facer así, de sacar da filosofía, a filosofía marxista, por destacar o último das súas influencias que é Althusser. Basicamente, as influencias e toda a deriva da lingüística estrutural. Por que digo todo isto? Porque eh, Saussure non só inventou ou des desenvolveu esta teoría, senón que apuntou un novo campo de estudo, que é o que lle chama a semiótica ou a semioloxía. El dicía que, per, que pertence en propiedade á lingüística e que estudaría pois a simboloxía que define a, a vida social. Pero esa simboloxía está dentro da linguaxe e, polo tanto, debería pertenecer á lingüística. Eh, o suizo pois non, non desenvolveu esta teoría, simplemente o apuntou. El Levi-Strauss quen di que en realidade a semiótica precisamente como a través da relación dos símbolos define a sociedade é en propiedade pertence á antropoloxía ese estudo. El vai situar aquí a semiótica e a vai desenvolver. E exactamente esta semiótica o que lle vai interesar e onde se vai situar Podrillar. Digamos que Podrillar aparece aquí. Este é o esquema, digamos, para situálo eh, en Francia nos anos 70. E aquí onde empeza a súa crítica a través destes catro libros que xa digo que poden, se ler como se fora un só. E a temática será o consumo, que non é unha temática que ademais se hereda dos Estados Unidos, da, da crítica dos anos 50, eh, simplemente lo que vai facer é darlle un, un punto de vista absolutamente numeroso porque con el vai superar a división económica entre valor de signo e valor de cambio, el vai dicir que en realidade iso son, son términos capitalistas, que Marx pertence ao capitalismo puro e duro, porque o que importa non é o, o valor de uso que está determinado polo valor de cambio, senón que o que importa é o valor simbólico, isto é, a, o mero feito de comprar símbolos non compramos nada que precisemos o consumo produce necesidades por suposto, pero el vai dicir aquí o importante non é eh, que eu sepa ou non se preciso disto ou non o preciso o importante é que consumir símbolos vai determinar a miña propia identidade eh, como? el vai dicir que ao consumir constantemente símbolos o que fai é unha vez máis a diferenza das clases a, a posibilidade de eu ter un símbolo de negociar, de intercambiar concepto importante simboloxías, de aquí un, un dos conceptos que Bodrillar fala moito que é uh, o intercambio simbólico eh, o que fai é eh, darme a min prestixo e polo tanto debuxar a miña identidade e ademais vai a dividir outra vez máis as clases, unha vez máis. E a verdadeira división de clases para el é a posibilidade do consumo. Pero consumo, insisto, de símbolos, consumo de signos. Un dos conceptos que vai por alén da división entre valor de uso e valor de clase é o valor signo. Isto será o importante e non a división capitalista di el da explicación económica en Marx. É interesante ver que, ademais, eh, esta necesidade eh, da, de consumir símbolos eh, todo, todo o mundo sabe que, que a publicidade a que, a que fai ou fabrica as necesidades para que eu consuma, eh, isto a importa importalle menos. Isto é evidente que a publicidade fabrica necesidades. É evidente que non estamos a falar de necesidades biolóxicas. Eh, pero a él o que lle importa é que en realidade eh, dame, igual que eu sepa que isto eh, é unha necesidade, digamos, ficticia ou fantasmal, ou non sepa. O, o importante é que eu teño que consumir porque eu consumo o que me fai ser a mí. Non? digamos que a esa relación entre suxeito e obxeto cambia eh, o obxeto pasa a dominar o suxeito e non, e non ao revés non? Eh, el vai dicir que o consumir eh, non satisface ninguna necesidade que simplemente se define como uso, utilización e manipulación de signos nada máis, é o único que fai eh, as necesidades non producen o consumo non? máis ben eh, eso, ese consumo que producen as necesidades, pero esa necesidade se vai definir seguindo con esta terminoloxía marxista que él ademais critica, pero que a usa nun modo de explotación. El vai dicir que o consumo será o novo mecanismo do poder. Unha cita do, non deste texto que estábamos a ler, senón do, da sociedade do, da sociedade do consumo, onde ele explica ...más o menos en qué consiste este consumo como mecanismo de poder. Cito. Esto explica que no haya límites al consumo. Si el consumo fuera eso por lo que lo tomamos ingenuamente, una absorción, un devorar, se debería llegar a una saturación. Si fuera relativo al orden de las necesidades, deberíamos encaminarnos hacia una satisfacción. Ahora bien, sabemos que nada de esto es así. Queremos consumir cada vez más. Esta compulsión en el consumo no se debe a ninguna fatalidad psicológica, en el que el que ha bebido beberá, etc., ni a una simple coacción de prestigio. Si el consumo parece irresistible, es que precisamente es una práctica idealista total que ya no tiene que ver, más allá de un determinado umbral, con, con la satisfacción de las necesidades ni con el principio de realidad. Es es que es dinamizado por el proyecto siempre frustrado y sostenido en el objeto. El proyecto inmediatizado en el signo transfiere su dinámica existencial a la posesión sistemática e, e indefinida de, de objetos signos de consumo. Esta solo puede, a partir de entonces, ir más allá o reiterarse continuamente para seguir siendo lo que es, una razón para vivir. El mismo proyecto de vida, parcelado, frustrado, significado, se retoma y es abolido por los objetos sucesivos. Atemperar el consumo o querer establecer una tabla de necesidades propia para normalizarla manifiesta, pues, un moralismo ingenuo o absurdo. Es la exigencia frustrada de totalidad la que está en el fondo del proyecto, que surge del proceso sistemático e indefinido del consumo. Los objetos signos, en su idealidad, son equivalentes y pueden multiplicarse infinitamente. Deben hacerlo para colmar en todo momento una realidad ausente. Al final, es porque el consumo se basa en una carencia que es irreprimible. Fin de cita. Vedes aquí al final ainda cierta influencia lacaniana. do consumo como desexo que máis tarde estamos aquí estamos a citar un libro do ano 1970 máis tarde abandonará porque vai negar calquer posibilidade do suxeito que consume eh, polo tanto eh, non hai eh, saturación no consumo por que non hai saturación? porque non se consumen necesidades nin reais nin ficticias non se consumen necesidades reais de tipo naturalista ou de tipo biolóxico mas tampouco se consumen necesidades ficticias eh, fabricadas fantasmáticamente por unha publicidade que domina a miña forma de pensar. Ninguna das dúas se consume. O que se consumen son signos, por iso non hai saturación posible. Porque os, os signos simplemente se consumen e se transforman uns noutros, porque non me importa o signo, importame o intercambio do signo, o que el chama o intercambio simbólico. Importame que nese intercambio de símbolos eu estou por riba de ti hasta aquí mm, ven difícil, rápido, ah, demasiado aturullado. Podemos facer o comentario entre todos. Bueno, a mí, eh, quero decir, se quere, podes dicir o que vos dé a gana, por suposto. O que pasa é que así de entrada é como un pouco extraño, porque o tipo agocha e isto é unha cousa que fai ademais eh, coas súas influencias, agocha as súas influencias non, non o di hai que andar aí a rascar todo o rato ata topalas non, non sei por qué non, non hai ninguna razón para para decir non, pois eu isto o saco daqui ou dali non sei, o tipo agocha as súas influencias e aquí non hai tampouco unha pretensión de agochar o seu pasado pero sí que é certo que está comprimindo un montón de obras do seu pasado en apenas pois dúas páxinas non? para despois falar do que el quere falar que é ese éxtasis da comunicación pero claro, aínda non chegou porque ainda ainda lle quedan e iso que é un, un artigo realmente curto, eh, ten, como vedes, oito páxinas nada, é moi moi pequeno pero está comprimindo eh, prácticamente to toda a súa obra en realidade podemos atopar gran parte da súa obra nestas apenas oito páxinas vale continúo entón telemática privada cada uno de nosotros se ve prometido a los mandos de una máquina hipotética, aislado en posición de perfecta soberanía, a infinita distancia de su universo original, es decir, en la exacta posición del cosmonauta en su burbuja, en un estado de ingravidez que le obliga a un vuelo orbital perpetuo y a mantener una velocidad suficiente en el vacío, so pena de acabar estrellándose contra su planeta original. Esa digamos que é a nosa posición dentro desta rede informacional e comunicativa plana eh, que máis tarde dirá que é fría, ademais. Esta realización del satélite orbital en el universo cotidiano corresponde a la elevación del universo doméstico a la metáfora espacial. con la puesta en órbita de dos habitaciones, cocina-ducha en el último módulo lunar y por tanto con la satelización de lo real. La cotidianidad del hábitat terrestre hipostasiada en el espacio es el final de la metafísica y el comienzo de la era de la hiperrealidad. Quiero decir, lo que aquí se proyectaba mentalmente, lo que se vivía en el hábitat terrestre como metáfora, ahora es proyectado, sin la menor metáfora, en el espacio absoluto de el de la simulación. E aquí, un parágrafo despois, pois está prácticamente o cambio brutal que fai el na súa obra pois a partir do ano 73, a partir desa obra O espello da produción, porque a partir de aquí, digamos que o termo produción, o termo marxista, el vai dicir que hai que sustituílo por ese termo de consumo, xa non vale a produción que xa non só se produce simplemente por iso ademais deixamos de producir non importa ternos fábricas de nada o que importa é ese cambio simbólico de signos nos deixamos as fábricas mandámolas de feito fora e nos simplemente nos adicamos a publicidade agresiva a fabricación de necesidades e sobre todo a intercambiar símbolos, símbolos que para el non van remitir, bueno, aquel esquema que xa borrei que puxen ao principio, a ningún significado. En realidade, todo se vai quedar nesa relación, nese compartir, fabricar, manipular e destruir simboloxías. Ese non remitir a ningún significado é o que vai chamar aquí hiperrealidade, que xa non sei onde está, non? pero bueno. Aquí. Non hai xa o significado sería o referente, o referente é o mundo, o referente sempre é a, a, o mundo sempre é, polo tanto, a realidade, o que está o que está por abaixo, o que sostén, o que sostén o signo. Para el exactamente iso é o que vai desaparecer. E pois digamos que no seu lugar o que vai quedar é unha simulación total Nesta época, aquí é que acabamos de dar un salto te, tremendo, eh, terrible, e podemos aproveitar este paso de parágrafo para pasar a segunda parte da súa obra, porque ele o fai así nese, nese texto, en realidade, pero sin dicilo, por suposto. Bueno, sí que o di, en realidade di que ao principio había os obxectos, pero que en realidade diso xa non, xa non hai. Está falando de que esta primeira obra de debotrillar, hai que borrala e falar da segunda a segunda que el mesmo fai, claro que son ahora outra enxenta de libros porque é un home que non para de escribir sinalar só algúns non? segunda etapa un dos famosos eh, é o intercambio simbólico Intercambio simbólico e a morte, chamase 1976. No 77 publicará ese que antes dicen de olvidar a Foucault, eh, no 78, un ano despois, a precesión dos simulacros, e aquí e aquí mete ese concepto que como sabedes é un dos que define a obra de Baudrillard, o simulacro. Precesión do simulacro, este, olvidar a Foucault e o 77, interésame polo simplemente para ver como vai, parece que cada idea que se lle ocorre, publica un libro, ao ano seguinte, bueno, ocorrese outra cousa, publica outro libro, este o 78, e despois, no 1979, o ano seguinte, publica o outro libro que lle dá moita fama que se titula Da seducción. En 4 anos, cada ano, unha cousa que vai definir toda a súa segunda etapa. Podemos seguir, non? Hai moitos outros libros que publica aquí, porque este home publicou un montón de cousas, eh, digamos que estes son un dos, dos representativos. Aquí dá por finalizada a crítica ao marxismo xa no 76, un intercambio simbólico e a morte, que se titula o libro, vai dar por finalizada esa crítica ao marxismo e dá tamén por finalizada a crítica á sociedade do consumo. El vai chegar a dicir que a, a crítica xa non é posible, que a actitude crítica, por lo tanto, vai ser algo así como unha actitude insenua e perder o tempo. Deixemos xa de criticar, deixemos de facer iso, porque total non vale para nada. Eh, é aquí onde ademais se vai centrar ou alo menos a crítica así o vai tomar na posmodernidade propia. Se buscades en calquera manual, eh, podría sempre aparece na posmodernidade. Por qué? Porque para él hai un corte radical. E isto é unha das cousas que define a posmodernidade, un corte radical co, co anterior. E o corte radical é que xa non podemos seguir usando conceptos do pasado. Conceptos que el vai chamar de modernos ou, ou industriais, digamos, conceptos como poder, ni fora o poder, sexualidade, e vai falar moito da sexualidade. Vai dar unha importancia especial economía, fora economía, en fin, e así podedes seguir con todos os conceptos verdade que se estudan nesta facultade, basicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Por suposto, producción, acabouse esa terminoloxía. De feito, eh, nesta actitude é onde vai a criticar pois a Foucault este libro porque el vai dicir que bueno, si, sí, mal non está pero sigue habendo aquí en Foucault unha produción produción de que? do poder dous termos prohibidos, por tanto, fora Foucault non vai con, non contento con iso vai coller a Lyotard tamén un dos seus compañeiros en realidade de, da teorización da posmodernidade, como sabedes, e vai dicir que, claro, sí, que fastid, unha economía libidinal. Moi ben, unha economía libidinal, pero como é unha economía, non vale tampouco. Fora. Colla de lees e di, tampouco me vales, porque tío que faz é unha produción desexante. E xa non estamos na época de produción e un por un nin corto nin perezoso vaise cargando un pouco a todos eh, se lemos a obra de, de Baudrillard eh, nun contexto ou escrito por un crítico filósofo o que vai dicir moi listo tamén é que, bueno, basicamente eh, porque como é un sociólogo pode falar así dos, dos filósofos claro, porque por suposto os filósofos sempre se lle dan moita importancia a si sí mesmos non? pero en realidad é un dos poucos tipos que non disimula igual, igual precisamente pola súa teoría do simulacro e da seducción eh, é importante tamén ver cando aquí xa mete este concepto de simulación aquí hai dous parágrafos despois pero en realidad é no ano 79 neste libro da, seduc da seducción é xusto antes a produción do simulacro eh, a diferenza eh, el dicir, el chega a seducción a través do simulacro. Que é un simulacro en Liota, en perdón, en Bodrilla? O simulacro non é aquilo que esconde ou que agocha, segundo unha máscara, algunha cousa. Iso para Bodrillar é un é un disimulo. Pero o simulacro, a simulación é precisamente o contrario non agocho cunha máscara algo que está detrás, senón que o que agocha esa suposta máscara é a ausencia do que está detrás. É que detrás non hai nada, pero dá a entender que sí. Parece que estou agochando algo, pero en realidade non hai nada detrás. Iso é o, sim é o simulacro. A diferencia da disimulación. En realidade, aquí o que está a falar é que detrás do signo non hai significado, o cal para el máis tarde na súa produción vai dicir que detrás da, do simulacro e da simulación o que non hai é realidade por iso vai falar dunha hiperrealidade o simulacro que nos dá sobre todo pois, eh, eh, a produción incesante de novas tecnoloxías esta pantalla, esta red onde el di que nos situamos ese simulacro que crea por diante o que fai é precisamente agochar a ausencia do que está detrás. Por iso el vai dicir acabouse a realidade e vai pasar a historia por ser o asasino da realidade. El ten ademais un texto que se titula así, o asasinato da realidade, precisamente a través deste concepto de simulacro. Por iso vai falar de hiperrealidade. Eh, en realidade é Matrix do que está a falar. A idea de Matrix está eh, sabe, vos sabedes que bueno, supoño que sabedes que Matrix está basada na, na, na, na producción de, de Baudrillard eh, e máis cando cando os, os guionistas escriben Matrix Reload creo que é a segunda, non? chaman a Baudrillard Baudrillard é un tipo que morreu no 2007 quero dicir, naceu no 1929 e morreu no 2007. Chaman a Bodrillar para preguntarlle, a ver, para pedirlle máis ben se o axudan co, co guión, porque aquí pues, se lle foi un pouco de armáns e, Eh, dixeron, bueno, entón aquí que? Como facemos? Como salimos desta, non? Eh, e, eh, aí, pois, pues, basicamente os saca de, da súa casa, non? Os despide dicindo que, bueno, que Matrix a idea está moi ben, pero que en realidade pois non son quen de escapar desa dupla da, da, da falsedade e da realidade que está detrás a falsedade sería Matrix pero en realidad a realidade sí que existe en que é unha realidade esnaquizada, totalmente destruída é un asco, moi ben pero existe e está detrás non? el di que non son quen de escapar e que polo tanto non lle interesa nada que siguen manexando as duplas e os, as oposicións metafísicas clásicas de sempre e que bueno, que non quere saber nada Eh, pero en realidade toda esta producción do simulacro eh, que ademais a única fórmula que nos queda a nós para traballar dentro vai ser a da seducción que vai falar moito da feminidade, da muller eh, el vai dicir que claro, a seducción é precisamente aquilo que o hipercapitalismo, porque agora xa non é un simple capitalismo que se centra na relación valor de uso, valor de cambio, como veíamos antes, xa non é un simple capitalismo que se centra na, no control dos medios de producción, agora é un hipercapitalismo, non importa a produción, o que importa é o intercambio simbólico, e ese hipercapitalismo é o que nos seduce a nós a través dos más media, a través da hiperrealidade, etc, etc, etcétera pero vai dicir, pero ademais esa seducción é a única cousa que nós temos como posibilidade de el chamalle reversión ou reversibilidade que o sistema se volva en contra de si sí mesmo eh, cara ao final eh, digamos de todo estas obras a partir de aquí eh, vai escribir un montón de textos distintos xa con digamos que xa non vai eh, ser un crítico, sociólogo eh, el sempre di que el non é sociólogo el di, non, eu non son sociólogo e moito menos filósofo, eu son un antropólogo di, el, tipo, el nunca traballou de antropoloxía pero isto é moi importante porque el di que é un antropólogo pero en realidade, como vimos ao principio a semiótica, o estudo dos símbolos sale en realidade da interpretación estruturalista de Levi-Strauss onde el despraza a semiótica da lingüística sosiriana a antropoloxía que el mesmo eh, leva a cabo, no? falo de Levi-Strauss. Vale. Seguimos un pouco co isto. Como vamos de tempo? Estades moi cansados? Sí. No? <laughs> Eu eh, sí. Bueno, un pouco, seguimos un pouco máis. a ver si lo damos acabado. Bueno, vamos a la página 3, igual no acabamos el texto, pero a atópase las redes fácilmente por si algún lle interesa. Nuestra propia esfera privada ya no es una escena en la que se interprete una dramaturgia del sujeto atrapado tanto por sus objetos como por su imagen. Nosotros ya no existimos como dramaturgo o como actor, sino como terminal de múltiples redes. La televisión es su prefiguración más directa, pero el espacio mismo de habitación es lo concebido actualmente como espacio de recepción y de operación, como pantalla de mando, terminal dotada de poder telemático, es decir, de la posibilidad de regularlo todo a distancia, incluido el proceso de trabajo en las perspectivas de trabajo telemático a domicilio y sin duda, además, el consumo, el juego, las relaciones sociales, el ocio. Cabe imaginar simuladores de ocio o de vacaciones del mismo modo que existen simuladores de vuelo para los pilotos de avión. Ciencia ficción, sin duda. Pero hasta ahora todas las mutaciones del entorno han provenido de una tendencia irreversible a la abstracción formal de los elementos y las funciones, a su homogeneización en un único proceso, al desplazamiento de las gestualidades, los cuerpos y los esfuerzos hacia mandos eléctricos o electrónicos, a la miniaturización en el tiempo y en el espacio de procesos cuya escena, que ya no es una escena, se convierte en la de la memoria infinitesimal y del espacio. A partir de aquí vai negar o concepto de escena. Este estamos a xogar un papel no teatro que neste no teatro do, do consumismo a partir de aquí el vai dicir que xa non estamos a xogar ningún papel neste teatro precisamente porque xa non é un teatro eh, en realidad está botando terra en riba do concepto da representación xa non estamos a representar nada porque unha vez máis non existe xa esa dupla ou ese sistema de oposición onde eu podo representar porque hai unha presenza detrás xa non hai representación posible ou dito outra forma todo sería teatro polo tanto xa non hai teatro cando todo é escena a propia escena é a primeira que desaparece non hai nada que representar, non hai ningún papel que xogar, non somos actores de nada, porque non hai espectadores en frente porque en realidade o único plano que existe agora mesmo é este plano do simulacro, este plano da simulación, este plano do que el lle vai chamar a realidade integral, que é unha realidade virtual, que é unha realidade que fabricamos, e el vai dicir, ademais, precisamos fabricar a realidade virtual, estamos todos os días a fabricar a través da tecnoloxía aquilo que sexa o máis parecido á realidade tal e como a concebimos queremos ver a realidade pero de, filtrado por un entorno telemático el vai dicir precisamente porque a realidade como xa, como xa escapou como xa marchou temos necesidade dela e o que o facemos é sustituíla por unha realidade virtual que é o fin e o cabo o único que nos queda por iso el vai dicir desaparece a realidade e o único que nos queda é a hiperrealidade sería algo así como en Matrix se quitamos toda a parte do do, neo e, e pandilla esta que andan supuestamente en un mundo ese real ...si quitamos toda esa parte solo falamos da otra... ...eso sería algo de hiper parecido a hiperrealidade lo que fala no? da fala <clears throat> Vale, un poco más... ...ahí reside, por otra parte, nuestro problema. En la medida en que esta encefalización electrónica pois agora só vai importar o cerebro, nada máis. O corpo será un dos temas que el tratará eh, máis adiante, porque hai unha eliminación xa a partir deste texto brutal do corpo, o corpo xa non importa. En la medida en que esta encefalización electrónica esta miniaturización de los circuitos y de la energía, esta transitorización del entorno, relegan a la inutilidad. al desuso y casi a la obscenidad todo lo que constituía anteriormente la escena de nuestra vida. Sabemos que la mera presencia de la televisión convierte el hábitat en una especie de envoltura arcaica, en un vestigio de relaciones humanas cuya supervivencia deja perplejo. A partir del momento en que esta escena ya no es habitada por sus actores y sus fantasías, a partir del momento en que los comportamientos se focalizan sobre determinadas pantallas o terminales operacionales, el resto aparece como un gran cuerpo inútil, abandonado y condenado. Lo real mismo parece un gran cuerpo inútil. Aquí vais a sacar un aparece un 2 la a terminoloxía que el vai usar que o termo, mira, xusto onde está cruz, obscenidade eh, a obscenidade eh, sempre que el fala de obscenidade o que quere dicir é aquilo que se presenta con absoluta visibilidade obscenidade nun term, digamos nunha acepción máis etimolóxica non? aquilo que se ve que ten a absoluta visibilidade que non agocha nada iso é o obsceno el vai dicir ademais que, que o mundo da comunicación, o mundo da, dos más media, esta rede na cal nos vemos eh, en realidade na cal habitamos porque xa non habería outra cousa na, para habitar é eh, unha rede que vai fabricar un espazo obsceno no sentido de pornográfico un, estano que, un espazo que amosa absolutamente todo e que non agocha ningunha cousa isto para el vai ser unha das características da hiperrealidade, iso que elimina a fantasía, que elimina o segredo, e ademais vai ser unha das causas da, da nefasta hiperrealidade a el non lle gusta en absoluto, por suposto non? el sempre di que non é para nada un tipo negativo pero que non fai máis que, máis que describir o que ve e o que ve pois, é terrible vai, é, eh, desastroso non? Vale, un parágrafo más. Han llegado los tiempos de una miniaturización de un telemando y de un microproceso del tiempo, de los cuerpos, de los placeres. Ya no existe un principio ideal de estas cosas a escala humana. Solo persisten efectos miniaturizados, concentrados, inmediatamente disponibles. Todo cambio de escala es visible en todas partes. Este cuerpo, nuestro cuerpo, aparece como superfluo en su extensión, en la multiplicidad y la complejidad de sus órganos, de sus tejidos, de sus funciones, ya que todo se concentra hoy en el cerebro y en la fórmula genética, que resumen por sí solos la definición operacional del ser. El campo, el inmenso campo geográfico, parece un cuerpo desértico cuya extensión resulta innecesaria y que aburre atravesar incluso al margen de las autopistas a partir del momento en que todos los acontecimientos se resumen en las ciudades, a su vez en vías de reducirse a unas cuantas cumbres miniaturizadas. Y el tiempo, ¿qué decir del inmenso tiempo libre que se nos deja, demasiado tiempo que nos rodea como un solar sin, edificar? una dimensión ahora inútil en su desarrollo a partir del momento en que la instantaneidad de la comunicación ha miniaturizado nuestros intercambios a una sucesión de instantes? E a disolución da esfera privada. El vai dicir que esa esfera privada, ademais, se dilúe nunha promiscuidade obscena dunha esfera que non, xa non sería simplemente pública posto que a esfera pública desaparece tamén ca desaparición da escena privada o único que nos queda é obscenidade, pornografía promiscuidade da rede comunicacional El cuerpo como escena, fora escena. El paisaje como escena, el tiempo como escena desaparecen progresivamente. Lo mismo ocurre en el espacio público, el teatro de lo social, el teatro de lo político se reducen cada vez más a un gran cuerpo blando y a unas cabezas múltiples. La publicidad, en su nueva versión, ya no es el escenario barroco, utópico y extático de los objetos y del consumo, sino el efecto de una visibilidad omnipresente de las empresas, las marcas, los interlocutores sociales, las virtudes sociales de la comunicación. Él va a decir eh, en algún lugar, me lembro dónde, que las marcas eh, xa, xa non marcan o obxeto xa non marcan aquel obxecto que nos, que, en, en, que nos dá información sobre el senón que a marca o que vai, eh, vai pasar a marcar o, o suxeito en realidade e que eh, a marca se nos ponga a nós en lugar de as cousas que mercamos con esa marca que ese cambio, cando iso ocorre é exactamente ese paso ao simbólico cando nós nos digamos eh, que nos prestixamos de consumir este símbolo e non aquel outro non? Eh, hai que levar a marca X para marcarnos a nos mismos, no para que esa marca marque objeto que luego nos utilizamos. O valor de uso, digamos que queda en un segundo lugar, sea, no importa tanto, Lo e que pasa a importar es que esa marca nos nos marque propiamente a nos simbólicamente. La publicidad lo invade todo a medida que desaparece el espacio público. La calle, el monumento, el mercado, la escena, el lenguaje. Ordena la arquitectura y la realización de superobjetos como Beaubourg, Les Halles o La Villette, eh, de lugares de París, que literalmente son monumentos o antimonumentos publicitarios, no porque se centren en el consumo, sino porque en principio se ofrecen como demostración de la operación de la cultura, de la operación cultural de la mercancía y la masa en movimiento. Esta es nuestra única arquitectura actual. Grandes pantallas en donde se refractan los átomos, las partículas, las moléculas en movimiento. No una escena pública, un espacio público, sino gigantescos espacios de circulación, de ventilación, de conexión efímera. Lo mismo ocurre en el espacio privado. Su desaparición es contemporánea a la del espacio público. Ni este es ya un espectáculo, ni aquel es ya un secreto. Outra das influencias da primeira etapa de Baudrillard é precisamente de Bo e, eh, e, a, e a súa sociedade do espectáculo eh, que tamén vai negar, porque el vai negar a existencia do espectáculo, xa non hai espectáculo precisamente porque lo único que hay, o espectáculo supón que haya algo detrás, algo que agocha ese espectáculo, que el espectáculo es una máscara como a negar ese es aquí lo que agocha, lo tanto el espectáculo deja de ser tal cosa. La distinción entre un interior y un exterior, que describía acertadamente la escena doméstica de los objetos y la de un espacio simbólico del sujeto, se ha borrado en una doble obscenidad la actividad más íntima de nuestra vida se convierte en pasto habitual de los media. Televisión non-stop sobre la familia Luz en, USA, innumerables trons de vie y emisiones en la televisión francesa, pero también el universo entero acude a desplegarse innecesariamente en nuestra pantalla doméstica. Pornografía microscópica del universo, pornografía en tanto esforzada y desmesurada, exactamente igual que el primer plano sexual en el porno. Todo ello hace estallar la escena antes protegida por una distancia mínima e interpretada conforme a un ritual secreto solo conocido por los actores. Por lo tanto, aquella simbología que fabricaba o entorno humano, aquella simbología pasa a digamos a concentrarse en un intercambio simbólico. Ese intercambio simbólico, e aquí xa entramos na terceira eh, e eh, eh, última, digamos, etapa eh, da produción de, de Bodrillar ese intercambio simbólico do que falamos até agora vai tamén desaparecer de feito, pois vai publicar un libro un dos seus últimos libros que se titula O intercambio imposible porque vai dicir que en realidade nin sequera ese intercambio simbólico pode subsistir o intercambio será imposible, o mundo non se pode xa intercambiar por ningunha outra cousa, a realidade xa non se pode intercambiar nin buscar en ningún outro sitio, e o intercambio, polo tanto, cando non hai dúas partes que intercambiar, anúlase, desaparece. Fora o espectáculo, fora o segredo, que queda? Queda a hiperrealidade, dirá el, o simulacro, a simulación, e a seducción dentro do simulacro. Isto implica tamén que se acaban as relacións interpersoais, as relacións entre xuxeitos, as relacións políticas, as relacións sociais, todo iso fora. Vai de quitar importancia, en realidade, á acción política. Vai dicir, bueno, non pode cambiar nada en realidade. No cabe duda de que el universo privado era alimento, en cuanto nos separaba de los demás, del mundo, en cuanto estaba investido de un muro protector, de un imaginario protector, pero recogía también el beneficio simbólico de la alienación. Beneficio simbólico de la alienación. El otro existe y la alteridad puede interpretarse para bien y para mal. Así fue vivida la sociedad de consumo bajo el signo de la alienación, como sociedad del espectáculo y precisamente había espectáculo y este, incluso alienado, jamás es obsceno. La obscenidad comienza cuando ya no hay espectáculo ni escena, ni teatro, ni ilusión, cuando todo se hace inmediatamente, transparente y visible. Cuando todo queda sometido a la cruda e inexorable luz de la información y la comunicación. Primeira frase do seguinte parágrafo, ya no estamos en el drama de la alienación, sino en el éxtasis de la comunicación. Eh, curioso ver como en realidade eh, a alienación que tampouco deixenpe como vedes tamén, tamén se acabou a alienación xa non hai alienación posible porque non hai nada co cal alienarse pero en realidade a alienación tiña un componente beneficioso digámoslo así e eh, falar ou manter aberta a posibilidade do outro isto é, a posibilidade da diferenza e tamén a posibilidade, polo tanto, dun intercambio simbólico con el. Cando desaparece a alienación, desaparece, polo tanto, a alteridade e desaparece a figura do outro, que, como sabedes, é unha desas reflexións capitais de toda os filósofos postestructuralistas ou chamadelle como vos pareza. Non? Tampouco vai deixar en pé nin sequera a alteridade. y este éxtasis sí es obsceno. Obsceno es lo que acaba con toda mirada, con toda imagen, con toda representación. No es solo lo sexual lo que se vuelve obsceno Actualmente existe toda una pornografía de la información y la comunicación, una pornografía de los circuitos y las redes, de las funciones y los objetos en su legibilidad, fluidez, disponibilidad y regulación, en su significación forzada y en sus resultados, sus conexiones, su polivalencia, su expresión libre ya no es la obscenidad de lo oculto, reprimido, oscuro, sino la de lo visible, de lo demasiado visible, de lo más visible que lo visible, la obscenidad de lo que ya no tiene secreto, de lo que es enteramente soluble en la información y la comunicación. Marx ya denunciaba la obscenidad de la mercancía, unida al principio de su equivalencia, al abyecto principio de su libre circulación. La ostenidad de la mercancía procede de que es abstracta, formal y ligera respecto a la pesadez, opacidad y sustancia del objeto. La mercancía es legible en contra del objeto que jamás confiesa enteramente su secreto, manifiesta siempre su esencia visible, esto es, su precio. La mercancía es el lugar de transcripción de todos los objetos posibles. A través de ella comunican los objetos. La forma mercancía es el primer gran medium del mundo moderno. Dí él en algún sitio que a moneda eh, la a primeira mercadoría que pasa o estatuto do signo. Eh, decir, que deixa dun lado o valor de uso eh, e eh, pasa realmente o estatuto do signo, o estatuto da simboloxía e da significación sen significado, porque isto aquí está a clave. O signo non vai remitir nunca a un significado, a un referente, a un mundo, a unha realidade, etc. ¿no? La mercancía es el lugar de la descripción, esto es Olin, vale, pero el mensaje que entregan con ella es radicalmente simplificado y siempre el mismo, su valor de cambio. Así pues, en el fondo el mensaje ya no existe, sino solo el medium que se impone en su circulación pura. A eso le llamamos éxtasis. El mercado es una forma extática de la circulación de los bienes, así como la prostitución y la pornografía son formas extáticas de la circulación del sexo. Elevando este análisis al cuadrado, se entiende qué ocurre con la transparencia y la obscenidad del universo de la comunicación, que deja a su espalda las del universo de la mercancía, en cierto modo relativas. Todas las funciones subsumidas en una única dimensión, la de la comunicación, es el éxtasis. Todos los acontecimientos, los espacios y las memorias subsumidos en la única dimensión de la información es la obscenidad. Aquí, en realidade, eh, está negando tamén o acontecemento. Eh, como vedes, eh, non vai deixar nada, en realidade, en pé. O acontecemento xa non é posible cando todo é absolutamente visible. O acontecemento que para Derrida era aquilo precisamente que non podemos controlar, aquilo que, que non podemos prever, que porque non podemos anticipar coa mirada, aquilo que chegaba indescriptible que chegaba sen máis cando o que hai é pura visibilidade, o que el chama obscenidade, en realidade o que hai é unha anulación de calquera acontecemento. Por iso el vai dicir, deixemos a crítica, xa non, é, xa non vale para nada en realidade. Non hai posibilidade dun acontecemento novo que veña a cambiar a situación. se entiende que todo el mundo lle chame pesimista en realidad, Kant, ainda que lo negue, Él va a negar casi todo lo que yo pero bueno. Él va a decir que no, que es un tipo feliz, que le gusta la vida y tal, pero Mira, estamos a piques de rematar. Sigo. Sí, ¿no? Esa rematamos el texto después ya... Vale. La obscenidad cálida y sexual sucede a la obscenidade fría e comunicacional fría. Aquí vai haber outro dos libros que vai publicar nesta última etapa, que xa é unha etapa que en realidade o cambio non é sustancial como si era da primeira a segunda etapa. O paso da segunda a terceira, pois simplemente é unha radicalización de todas as teorías que el eh, formula nesta segunda etapa. Esta teoría do simulacro e da seducción eh, vai radicalizala até extremos de negar incluso a morte, de, de negar a funcionalidade ou a importancia da sexualidade, de negar a, ao principio mesmo da realidade, vai negalo absolutamente todo en realidade. Non? Eh, aquí os críticos mm, digamos que deixan de ler a Bodrillar, din que este tipo xa está, perdeu perdeu calquer tipo de, de raciocinio posible e xa non importa, non? Entón ímonos quedar co importante que é aquilo do, da sociedade do consumo un pouco do simulacro porque a verdade é que está bastante ben, e, bueno, ten, ten certo, no, ten certa razón, o de Matrix pois non está mal e despois xa, pois, bueno, vamos imos pasar del. Non? Obscenidade fría pertence a un dos últimos libros, se chama eh, Col Memories que onde fala exactamente de isto en realidade esta obscenidade non ten nada de interesante aparece como fría, non está nin sequera viva está, ten a frialdade do morto non? xa está morto precisamente porque non hai outra cousa posible non hai escapatoria, aí estamos e non hai nada que facer sigue, la primeira implicaba unha forma de promiscuidade a obscenidade cálida e sexual la de los objetos amontonados e acumulados en el universo privado, la de todo lo que no se ha dicho y bulle en el silencio de la inhibición. Se trataba de una promiscuidad orgánica, visceral, carnal. En cambio, la promiscuidad imperante sobre las redes de la comunicación es la de una saturación superficial, una solicitación incesante, un exterminio de los espacios intersticiales. Levanto mi receptor telefónico y me asalta toda la red marginal me acosa con la insoportable buena fe de lo que quiere y pretende comunicar. Las radios libres hablan, cantan, se expresan muy bien. Pero en términos de medium, el resultado es este. Un espacio, el de la banda FM, se encuentra saturado. Las emisoras se encabalgan, se mezclan. Algo que era libre porque tenía espacio, deja de serlo. La palabra es libre, aunque yo ya no lo soy. Ni llego a saber lo que quiero. Tal es la saturación del espacio y fuerte la presión de todo lo que pretende hacerse oír. Y algo así como unha nova e eh, outro día falábamos da censura, non? Isto é censura aquel que non dá que non dá espacio suficiente para falar, aí habería censura. Que non ali onde non onde se digamos limita ou se proíbe o espazo da publicitación, da publicación e da publicidade, o espacio público, habería censura. Dicíamos o outro día con Derrida en respecto aos universidades. Aquí parece que está a falar dunha nova forma de censura que é justamente o contrario, non negar o acceso, senón dar todo o acceso posible. Se lle dou a posibilidade a 100.000 de falar, o que fago é quitarlle a todos. Non? Unha censura por saturación, unha censura por exceso, el non o día así, de liberdade. Caigo en el éxtasis negativo de la radio, unido a este delirio de la comunicación, existe un estado típico de fascinación y vértigo. Una forma de placer, tal vez singular, pero aleatoria y vertiginosa, siguiendo a ha, en su clasificación de los juegos, Mimicry, Agon, Alea, ilis, juegos de expresión, juegos de competición, juegos de azar, juegos de vértigo, la tendencia de toda nuestra cultura nos llevaría a una desaparición de las formas expresivas y competitivas, a una ampliación de las formas del azar y el vértigo. o final da súa obra eh, en realidade el vai acabar dicindo algo así como que bueno, o que hai en realidade é irracionalidade, caos eh, pouco máis eh, entón non hai moito que facer el di que unha das solucións posibles é un hiperconform, hiperconformismo dice, temos unha actitude hiperconformista conseguiremos eh, pois acelerar ese proceso de reversibilidade que anotábamos antes ese proceso que logo vai relacionar con Bataille outra das súas grandes influencias sobre todo por aquel libro de A parte maldita de Bataille eh, esa, esa idea do mal intrínseco que vai vir para destruílo todo el ve claramente que isto este, é un proceso irreversible que é un proceso irracional, caótico pero que eh, vai destruirse por esa propia irre, por esa propia reversibilidade do proceso reversibilidade do sistema parte maldita vai usar ademais a expresión de Bataille para, para chamarlle un dos seus últimos libros ademais eh, será a inteligencia do mal o pacto da lucidez ou a inteligencia do mal é o título dun dos seus últimos libros Estas ya no suponen juego de escena, de espejo, de desafío o de alteridad, sino que más bien resultan estáticas, solitarias y narcisistas. El placer ya no es el de la manifestación escénica o estética, seductio, sino el de la fascinación pura, aleatoria y psicotrópica, subductio. Esto no supone necesariamente un juicio negativo, aunque sin duda aparezca una mutación profunda y original de las formas de percepción y de placer apenas llegamos a medir sus consecuencias, aplicando nuestros criterios antiguos y los reflejos de una sensibilidad escénica, corremos el riesgo de ignorar la irrupción en la esfera sensorial de esta nueva forma, estática y obscena. A obscenidad, a visibilidad total que ademais va a ver claramente en eh, los Estados Unidos. nese espazo da publicación da publicidade eh, total eh, de ese espazo que el vai chamar de Disneyland eh, que ademais el vai dicir que Disneyland existe nos Estados Unidos precisamente para agochar facendo ese parque de atraccións de de Disneyland o que agocha Es que los Estados Unidos son Disneyland e precisamos hacer un Disneyland para que la gente no crea que los Estados Unidos son Disneyland Eso es la a diferencia entre seductio y e subductio que antes falábamos disimulación e simulación simulacro y e seducción algo es seguro si la escena nos seducía lo obsceno nos fascina pero el éxtasis es lo contrario de la pasión deseo, pasión, seducción, o también, según Keloa, expresión y competición. Son los juegos del universo cálido, éxtasis, fascinación, obscenidad, comunicación, o también, según Keloa, azar, suerte y vértigo. Son los juegos del universo frío, el universo cool. Incluso el vértigo es frío, en especial el de las drogas. Venga, esa para rematar. Leemos lo que queda. Eh, de todos modos, tendremos que sufrir esta extraversión forzada de toda interioridad. Esta introyección forzada de toda exterioridad que constituye el imperativo categórico de la comunicación. Es posible que aquí convenga utilizar ciertas metáforas precedentes de la patología. Si la histeria era la patología de una puesta en escena exacerbada del sujeto, de una conversión teatral y operática del cuerpo, y si la paranoia era la patología de la organización y estructuración de un mundo rígido y celoso, a partir de la promiscuidad inmanente y la conexión perpetua de todas las redes en la comunicación e información, nos hallamos en una nueva forma de esquizofrenia hablando con exactitud, ya no es la histeria o la paranoia proyectiva, sino el estado de terror característico del esquizofrénico. Una excesiva proximidad de todo, una promiscuidad infecta de todo, que le penetra sin resistencia, sin que ningún halo, ninguna aura, ni siquiera la de su propio cuerpo le proteja. El esquizofrénico está abierto a todo pese a sí mismo y vive en la mayor confusión. es la presa obscena de la obscenidad del mundo, más que por la pérdida de lo, real, se caracteriza por esta proximidad absoluta e instantaneidad total de las cosas, una sobreexposición a la transparencia del mundo. Despojado de toda escena y atravesado sin obstáculo, ya no puede producir los límites de su propio ser, ya no puede producirse como espejo. y se convierte así en pura pantalla, pura superficie de, abs de absorción y reabsorción de las redes de influencia. Él va a dicir que que a realidade desaparece igual que desaparece a arte. É dicir, a arte desaparece non porque deixe de importar ou porque se deixe de facer, que é unha das formas típicas de que as cousas desaparezan, senón xusto polo seu contrario porque importa demasiado, se fai demasiado, todo o mundo a fai e os seus propios límites desaparecen. O sea, non se sabe moi ben o que é arte e o que non, non o é. Ele vai dicir a realidade vai de pasar o mesmo. A realidade vai desaparecer por sobreexposición, por un intento de reproducir a realidade virtualmente monos quedar ao final só ca reproducción só co virtual e a realidade vaise directamente a esfumar, a desaparecer vai quedar simplemente esa hiperrealidade. El di que o problema é que nin sequera o fin deste de proceso eh, podemos eh, pensalo. Vai dicir que todos nos movemos nunha ilusión do fin, de que isto vai cambiar, de que isto vai mellorar, pero que en realidade é algo totalmente hipotético e que non podemos eh, sustentar en nada. facemos un descanso eh, se vos parece sí eh, non sei eh, eu teño as, as 6 12 minutos non sei, media hora para tomar un café tranquilamente venga, pois eh, miña intención era non, non falar máis así, polo menos non falar máis eu, eu só, non? Eh, non sei Podríamos profundizar un pouco na terceira etapa pero pero quedou máis ou menos apuntado non sei, que vos parece? xa non digo dúbidas nin cousas desas senón máis ben sensacións. Algún de vos leu a Baudrillard algunha vez? Eu bastante a Baudrillard no seu momento, non un experto ni moito menos. Ahora xa, algunhas cousas por quedar, non sei, non tengo tanto como te Pero por, por quitarse un pouco o con toda a humildade do mundo e tal, creo que que es una presentación un tanto maliciosa, pues, ¿no? Una presentación un tanto caricaturesca, psicologizante por momentos, ¿no? Y yo, a la verdad que, que o sea, voy a hacer un poco de apología después y después preguntar un par de, un par de cosas que me, que me interesan. Yo no creo que sea un pesimista en absoluto, porque ya... De feito, que sacaron un número de archipiélagos, ¿no? con un dedicado a y, y ahí falaba a su su Y hablaba y falaba así de una manera muy tenra da súa cotidiana tal vestes, vestes, no, no, yo no y y verdad verdad que, bueno, se tenía sorpresa hay que mucha mucha simpatía porque en realidad su este tipo me parece un el sentido de humor Tiene sentido de humor que es algo que, que un muy habitual en filosofía y eso se que está muy bien eh, digo que en ese en ese texto que a súa viuda sobre él, viese que era un tipo que, pois sí, pues pois con unha alegría de vivir, digamos que tiña moi asumida esta idea que, de levar a catástrofe ata el final, non? Es decir, non penso que sea un conformista, ningún pesivo, con unha ironía especial e con unha, non sei, con unha, con unha alegría e un escepticismo apropiados para vivir, penso que tanto sea seu entorno académico como, como momento hai cosas que non se che que non lembro ben cando decías ti de que aniquila a posibilidade do acontecemento. Eu creo recordar que é cando recupera todas esas categorías da solución, do, toda esa creencia que ten polo atrasado, polo secreto, polo, polo invisible, eu penso que eso son cosas moi, moi afirmativas e moi positivas precisamente nun contexto en unha sociedade, como el decía, el decía, la sociedade non existe social. E, eh, nun contexto no que, claro, a, a a presencia e a, a absoluta visibilidade de todo, eu creo que era moi acertado esa análise da pornografía que facía. Eu creo que a solución é unha categoría positiva, ¿eh? que non ya, non sei, e, e xa digo, non, esa, esa crítica que facía tan irónica da, da alta definición, que tamén hai filosofía, e non sei os coetáneos, probablemente máis que lamento e de gravidade e de grandilocuencia na linguaxe more incluso, se te digo, de rirá ou tal, non? A que eu non, non conto. Se me permite iso o atrevimento, eh? Pero eu non, non conto. Despois, eh, tamén eh, recordo eso, libros como, como por exemplo, Cool Memories. Cool Memories é un libro con unha poética de fondo, unha ironía e unha certa unha capacidade de encontrar rastros de cousas auténticas incluso que podría diría no deserto, lembras esas, esas fragmentos sobre el deserto o esa manera de reírse tan, tan inteligente da cultura norteamericana. Otro libro que a mí me gustó mucho es un que un pequeño que se llama El otro por sí mismo. También hay un análise la identidad, incluso lo amor, sin locura, que yo creo que eso es son pesimista. que pasa es que se atrevió a decir cosas que creo que no seu contexto incluso a que no se cazón desde Yo creo que se atrevió a decir que cosas a sus compañeros postmodernos, nos yo a gusto que se sentiría él una postmodernidad que estamos muy bendicidas y después que en este libro de entrevistas en paroxistas diferentes, que hay cosas de chulas. no sé qué pensas, un poco así. Por... Quería preguntar, en concreto, eh, ¿qué pensas de, esa, de por lo atrasado? Polo? Por lo atrasado. ¿no? él ve, no por mitificar las culturas antiguas ni primitivas, sino por algo que, queda ahí que probablemente que se nos empezando a sea más precisamente por esa visibilidad de total, por esa pantalla total. Y pues tengo una crítica esa tengo una crítica a arte, este libro de compro del arte que descarado. No. Y lo que dice, no me parece impresionante. Bueno, así puedo hablar, ¿eh? no sé ¿Alguien quiere contestar? Eh, pois así en xeral dicir que eu non pretendín nunca dar unha visión negativa de Podrillar, eh? No, no, no, digo por eh, por traer a, eh. por traer a colación a Derrida, xa que eres ti quen falas del. Eh, cando a él lle preguntaban eh, porque falaba de todos eses que en realidade deconstruía según as súas verbas eh, de algún xeito criticaba, aínda que para él a deconstrucción non sexa unha crítica, etc, etc, etc. Eh, el, a súa resposta, eh, eh, eu só, el vai dicir que ama todos os textos que deconstrue. E aqueles textos que non ama, nin sequera os, os deconstrue. A min pásame un pouco igual, sen querer con isto, por suposto, compararme con ninguén, pero se traio aquí a podrillar é porque me, porque me gusta me gusta nalgún xeito é a única razón que teño para ler a bodrillar, por exemplo e, e ademais unha das razóns que me permite vir aquí a falar del se non me gustara probablemente non lera moitos dos seus textos e iso non quere dicir que só lea cousas que me gustan pero pero bueno, as que non me gustan moito intento pasar por elas o máis rápido posible eh, para nada me, me disgusta. Eu o que sí preten, pretendía dicir é que a crítica, como sabes que sempre é bastante despiadada, a crítica falo académica, por suposto, eh, vai, a, vai por a bodrillar nun aspecto absolutamente negativo cando el, cousa que dixen, eh, o nega radicalmente. El vai dicir que para nada, el non pretende dar ningunha visión negativista da vida o que pasa é que describe o que ten o seu redor e ve que, bueno, que hai moitas das cousas que o rodean eh, pois que son para el altamente negativas non, non, non o agocha tampouco eh, porque eh, as súas críticas son despiadadas en realidade Eh, coincido contigo en que as críticas despiadadas a min son eh, o que máis me gusta en realidade <laughs> eh, cousa que tamén pretendín eh, reflexear, eh, probablemente porque porque ven de outro campo isto é moi importante é eh, un home que se forma na socioloxía ele é profesor de socioloxía eh, mm, e chega en realidade fai un montón eh, de análises eh, filosóficas, se queres eh, el vai negar ademais esas análises, vai dicir, no, eu nunca me dediquei a filosofía nin a socioloxía, el vai dicir que o que é, o que fai en realidad é a antropoloxía. Vale, a min dame igual o que diga eh, el de o que fai, non? A mí o que me importa é o que fai. Eh, sí que é certo que o mellor esta forma de falar eh, se deriva entre de algunha, polo menos da, da, de vir de outro campo. E de vir da socioloxía a falar de cousas que realmente a socioloxía non fala. Non? Eh, eu penso que este é unha das razóns para falar con ese, se queres, desparpajo, porque en realidade eh, é un tío con moito sentido de humor, como ti dís, eh, ten unha forma de escribir eh, cómica non, se, non é a palabra, <clears throat> pero digamos que a súa destrucción non é triste, para nada é unha destrucción triste máis ben o contrario eh, moitos aspectos eh, é unha das cousas que se si ti que vexo que coñeces bastantes obras de Derrida, de Derrida, si de Baudrillar, o moitas veces o que che pasa cando les a Baudrillar é que paras volves para atrás e volves a ler en voz alta cando estás só, isto igual só me pasa a min, pero espero que non sexa unha enfermedade, non? Eh, en voz alta porque fai gracia o que está dicindo, pero eh, a, a broma, como dicía outro, sempre é unha broma cando hai unha parte de verdade nela. Se todo é mentira na broma, non é unha broma. A broma ten unha parte de ficción e unha parte de realidade normalmente. Non? E isto eu penso que ocorre con, con Bodrillar. E atina moitas veces, o que pasa é que, claro, Bodrillar nega a realidade, pero que non só nega a realidade, Baudrillard vai negar a morte, que é unha das, das últimas temáticas nesta, nesta última etapa que eu falaba aquí de, de que non falaba aquí en realidade, non? Eh, eh, vai dicir que non hai morte propiamente ou que alo menos nesta etapa hiperrealista eh, traballamos contra a morte digamos que o noso obxectivo é eliminar o último dos límites o límite propiamente que nos permite ser que é a morte el vai dicir ademais que o estamos conseguindo eh, isto todo pois el o desenvolve na, na teoría da sexualidade sabes que el fai eh, un <laughs> el fai unha división histórica moi, moi interesante non? el día hai tres etapas a primeira é a división por reproducción a, por división que é unha, que unha, unha división bacteriana en realidade o, a, a vida se divide en dous que son iguais e así prolifera Despois chega a revolución sexual, que é a verdadeira revolución, que é a etapa florida da vida. Cando chega o sexo e, polo tanto, a reproducción xa non é a división do mesmo, senón que é a produción do outro, que é a produción do diferente. Etapa na que hai, hai o segredo, etapa na que hai o escuro, etc. etc, etc. E agora, vai dicir, e agora, que agora que está todo así un pouco pervertido, pois o que estamos é a traballar precisamente na contrarrevolución eh, sexual. El vai dicir que a liberación sexual está moi ben, esa etapa da liberación sexual, pero que agora mesmo xa non estamos nesa etapa, senón na súa contraria, que é precisamente negar a sexualidade como función esa sexualidade deixa de ter función entón ele empeza a falar das clonacións eh, dos mate, o material xenético como, como a única organización do ser tal e como é etc, etc, etc e vai dicir que en realidade isto é un traballo contra a morte é dicir, hai que eliminar o límite da morte eh, para nos sentirnos vivos. El vai dicir, claro, o susto, el vai ser crítico unha vez máis, vai dicir susto a vida eh, vida porque hai morte como elimines a morte estás eliminando o seu contrario no? lógica oposicional que como vimos dende as súas primeiras obras está a traballar todo o rato para negala no? todo o rato, non é o único en realidade que nestas épocas fala esta lógica oposicional Eh, cara a deriva esa que ti dis que dos libros que citas o outro por si sí mesmo o Cool Memories que son todos libros de esa última etapa en realidade da que non falamos ou solo apuntamos eh, a min gusta un montón o que pasa é que a crítica académica o que di é o seguinte Eh, no primeiro vou drillar, sabes que lle gusta moito a crítica facer esta división que eu fixen en realidade, non? Eh, hai un Bodrillar excelente que cabe na institución. É un bodrillar que podemos recuperar dentro da institución académica, porque é un bodrillar eh, crítico, é un bodrillar crítico coa socioloxía, dende a socioloxía, é positivo para a reflexión sociolóxica, né? que é toda a crítica do consumo, da sociedade do consumo, etc. Eh, despois, eh, isto, digamos, muda cara a etapa da seducción, eh, descripción atinada de unha parte da realidade, como mínimo, senón de toda, e despois a crítica vai dicir, todo o que fixo despois, que son dos libros que ti falas, é unha deriva cara á literatura que non nos importa. Isto é o que di a crítica académica, en realidade. Porque non se poñen a analizar os últimos libros e a decir, non, pois isto está mal por isto ou por aquilo. Simplemente hai unha deriva á literatura que isto non ten nada que ver conmigo. Por lo tanto, punto e final. Eh, é interesante esa deriva literatura. A mí gustame sobre todo porque a, a, non confusión, pero sí contaminación dos diferentes campos dos saberes eh, como sabemos, en moitos autores pasan precisamente por darlle a importancia que nunca tivo da literatura como rompedora de límites eh, e ele o fai activamente digamos, de algún xeito eh, sí que é certo que as últimas digamos, teorías ou estas teorías de eliminación da morte esta división de non sexualidade división bacteriana, división reproductora e agora clonacións etcétera bueno, eh, non tiveron o influxo a, a repercusión que si tivo, por exemplo, a Sociedade do Consumo que publicou nos 70 e que en realidad é lle deu a fama, pois sobre todo lle deu a fama porque a repercusión, como sempre, nos Estados Unidos foi importante. E ali colleu, pois digamos, eh, importancia e relevancia, non? A partir de aí xa non parou. Eu non pretendía dicir que era negativo, pero sí que é certo que é destructor, que non é o mesmo que ser negativo, pero destructor é. Non deixa en pé prácticamente ningún concepto dos que dos cos cales traballamos, normalmente hoxe, quero dicir, xa non falo de, de destruir os conceptos de Marx que tamén, non? pero senón dos, cos que traballamos hoxe tamén os para el os, os tumba destructore eh? con felicidade, claro Claro, sí. Sí. Tumba, tumba, pero abre, abre camiño, xa abre, sí. Cando el fala, no texto este, cando fala da irrupción unha nova forma, o sea, o que está é analizando o que está acontecendo. Uh -huh. Sí, o que pasa... unha necesidade de, da lucidez para poder analizar o, realmente o que limpa da morte, o sea, anular. Mm. Sí. Abre todo, non sei, podría decir que mellor, todo, todos os conceptos que claro, se pregunta que vías abre o Brasil? A partir de analizar moi ben o, a hiperrealidade, non? E o contexto que vivimos. E se, se absolutizou de unha maneira nos tempos que leva morto. Hmm. Sí, bueno, non leva tanto morto, ah, non? leva seis anos. Sí, se <laughs> Eh, claro, el mesmo di que non hai solución que non hai saída, non hai por onde ir, de feito, digamos que nega a crítica neste sentido eh, é aí cando el propón ese hiperconformismo irónico que lle chama eh, que é unha forma de estar neste mundo do, do simulacro Ti preguntabas antes se eh, para él a seducción era era unha categoría propiamente negativa, ti pensabas que non. Claro, iso. Eh, bueno, eh, en realidade as, dos as dúas cousas el, para ela a seducción é por un lado aquilo co cal o hipercapitalismo xa, usando os seus conceptos eh, nos manexa ese mecanismo ou esa mecánica do poder que nos manexa a través da seducción pero ao mesmo tempo é xusto o seu contrario é a única posibilidade da reversibilidade total do sistema para ele as dúas cousas digamos, se queremos falar de Eh, de oposicións negativo positivo sería as dúas non? claro, para él non habería xa esa oposición el xa o mundo das oposicións de conceptos está absolutamente eh, sobrepasado porque aí está aí onde están esos dous mundos o bo e o malo o real e o aparente e eh, así dende Platón non? Eh, en realidade eh, pero bueno, para él serían as dúas cousas en realidade non é negativo, é certo pero non é só positivo tampouco Claro, el día, o hiperconformismo é a única... xa non é unha solución, é un xeito de estar. El vai dicir, pero é un xeito de estar fructífero, en realidade. Pero non podes escapar de ese intercambio simbólico que ao final tamén vai negar e vai dicir que en realidade non hai intercambio posible porque o mundo e a realidade non se pode cambiar por nada. A realidade porque non existe e o mundo porque non ten o seu outro, a súa alteridade, a súa diferenza, etc. Todo este discurso postestructuralista el tamén o vai negar, vai dicir eh, eh, que, que a fin da representación e que a fin da escena, que a fin da fantasía eh, e do segredo, en realidade o que anulamos é precisamente todo o sistema representativo. Por lo tanto, quedamos na apariencia. Isto é o que el di. Claro, un, por exemplo, un dos textos máis famosos da súa obra, que non falamos aquí, é un que se titula A Guerra do Golfo non tivo lugar un dos textos máis famosos por polémico eh, e sobre todo por, por repercusión ¿no? porque rapidamente se expandiu eh, como un virus pola rede ¿no? virus que por certo é un dos termos virus fractal eh, transexual, transpolítica estes son os novos os termos que usan nesta última etapa que non, que non falamos moito aquí non? Eh, creo que simplemente, ou bueno, simplemente non, pero sí que sería algo así como unha radicalización desta etapa segunda, desta etapa da seducción e do simulacro. Eh, a Guerra do Golfo non tivo lugar. Isto é un texto que el publica eh, no ano 91 eh, no periódico Liberación que dous meses antes, creo que é, ou tres meses antes do comezo das hostilidades propiamente eh, no Golfo, non? el publica un texto que eh, no periódico, ademais, quer decir, a propósito para que isto faga este aspecto viral da, da comunicación que se titula A guerra do, Gof, do Golfo non terá lugar. Dous meses despois empezan as hostilidades, entón el publica outro texto que se titula A guerra do Golfo non está tendo lugar, ou non ten lugar no presente. E despois de rematar a guerra un tempo despois publica outro outro <laughs> artigo no periódico tamén, sempre no mesmo periódico, que se titulaba A guerra do Golfo non tivo lugar. Artigo que ao final vai dar nome ao libro que, que non é máis cunha compilación desos tres artigos. A guerra do Golfo non terá lugar, profetiza, cando está ocurrindo di que non está ocurrindo e cando xa ocurriu di, di que non ocurriu. Non? El vai dicir que foi todo un simulacro, unha invención dos medios de comunicación, e que non hubo guerra. Eh, en última instancia, evidentemente, o que vai dicir é que para nós non hubo guerra vai dar moita importancia a que a primeira guerra televisada da historia, a primeira guerra en directo, eh, vai o concepto de rehén vai coller tamén moita importancia, por, o, o uso dos rehéns na guerra, como novo método de, de, de, de guerrear e eh, despois vai dicir que para nós non é guerra en realidade nós non temos ningún coñecemento da guerra cero foi todo un programa de televisión algo así como o show de Truman que despois houbo mortos ou non bueno, claro <laughs> evidentemente houbo mortos non? Eh, o que pensen os mortos pois pero é a simulación eh, da comunicación que nos fai vivir unha guerra en directo como que mira un programa de televisión que foi como, como a vivimos en realidade non? eu lembrome entre comillas pero Sí, é que a partir do éxito desa obra porque claro, evidentemente el fala deste mundo da comunicación, deste mundo da publicidade agresiva que nos domina, eh, que determina absolutamente todo, e el usa ese mundo eh, cara a seu favor, evidentemente. Despois do éxito eh, de ese texto, usou esa fórmula de non tivo lugar ou non existe, etc., eh, por un montón de cousas. Non? Pero os moralistas criticabanlle moito que os mortos estaban morrendo en algún lugar, hmm. non? Hmm. Nalgúna realidade entón dicía que estás falando do primeiro mundo, a hiperrealidade é a noso ámbito e os outros están aí na realidade moderna Xa, para él non sería... que, que supoño que tamén falaba un pouco de... A crítica era decir que ten que afectarnos para sair da hiperrealidade e dicir a guerra ten que ser capaz de afectarnos. No. Porque ti como espectador No, claro, para él, él non entraría nese xogo de si realmente hubo mortos ou non el eh, máis adiante preguntado por, por esa realidade que en realidad eh, os moralistas sí que lle critican dicindo que non hai mortos en realidad iba vai dicir, non, non, eh, non houbo guerra para todos aqueles que vimos a guerra a través da televisión o que pasou no Golfo pois non o sabemos non, non podemos saber o que pasou no Golfo non temos ningún dato eh, para el o, digamos que a desaparición da realidade eh, non é a desaparición da realidade física, non vai negar evidentemente que está aquí ou que estaba ou que nós estamos aquí a falar dele. El a, non nega a realidade física, nega a realidade metafísica. Isto é, nega o concepto de realidade que se traballa dende, digamos, toda a historia do Occidente até hoxe, que é a morte da realidade, ela vai comparar ademais eh, pero con un paso cualitativo cara arriba coa morte de Deus de, de Nietzsche. Eh, pero o que se nega é ese concepto. El unha vez que lle preguntaron eh, por que, como, como era posible negar calquera cousa existente, el vai dicir, eu só falo de conceptos é unha das cousas que o leva cara ao mundo da filosofía e o, e o disocia da, so, da, da socioloxía en realidad pero a análise do, do, da comunicación o que el chama o éxtasis que é xa o paso alén da comunicación onde xa non hai comunicación por exceso de comunicación esta fórmula é aplicable a case todo xa non hai realidade por exceso de realidade e así en todo o que queirades eh, sigue sendo unha análise absolutamente válida non? Eh, realmente alén dos mortos do Golfo nós eh, de verdad que presenciamos unha guerra en directo claro, aí ten moita razón non é bastante absurdo pensar que, presen que presenciamos unha guerra en directo non? Se, se, se cando pronunciamos a palabra guerra eh, non estamos nin sequera moi seguros do que estamos a dicir porque non a vivimos non? ou porque non vivimos nada semellante. A, que... a mí parece tan importante de non tivo lugar. Porque antes que sabes que falamos que dixen non sucedeu, que ti me conexeches antes que antes de entrar. Mm. Non, non tivo lugar. O non lugar. Ah, o título. Mm. O do non lugar. Sí que me parece importante o que estás dicindo do da televisión. Que dicir que non tivo lugar para os que vimos na televisión porque ese non lugar que prevén da antropología francesa, non? Falando dos lugares, están falando dun sitio de tránsito onde ninguén ten identidade, nin ninguén pode ser recoñecido. E un pouco o que acontece na, na televisión, non? Entón é importante así ese matiz de, do non lugar. Sí, o que o mesmo tivo lugar na, no, na comunicación, na rede na pantalla que é un lugar virtual que é un lugar que por definición se opón á realidade é unha cousa. A ver, Lefebvre, eh, o sea, que lle dirixiu a Resen, ele eh, era filósofo, de procedencia. Sí, de procedencia... Pero non, tiña sí. unha tarde de socioloxía urbana, podría ser? Non sei. Ah, non sei, non sei. É que eu li bastante socioloxía urbana para uns traballos de... Bueno, unhas cousas. Eh, e ten bastante publicado sobre o tema. Eh, entón, despois, tamén nos anos 60, publica algo sobre a representación da realidade, ou sea, discusión sobre sobre teorías da representación e vai moi na liña do que te estás contando de deste de pupilo. Sí, sí, el de feito a súa tese que fai con el eh, colle un traballo, digamos, en curso unha investigación en curso a referentes obxectos de, de, do seu director e aí é cando pois, mete polo medio pois, un montón de cousas eu trataba de dicir antes algunhas delas, non? A Bart, eh, a Sociedade do Espectáculo, máis ben para criticala, hai, hai, hai psicoanálise tamén no medio, en fin, era fan, unha das súas fontes tamén era o grupo Socialismo Barbarie de, de Castoriadis eh, de aí a súa análise marxista tamén para criticala e para tumbala pero como en realidade case todo pero pero digamos que aí é como for, formula claro bueno, é que no maio 68 digamos que estaba en boca de todos ¿no? para criticalo, para defendelo eh, para facer as revolucións en Marx como dicíamos de socialismo ou barbarie pero estaba en boca de todos, claro No, e tamén como utiliza un montón de termos de espaciais para despacio, de lugar, de distancia claro. Eh... Claro, hai que ter en conta que Bodrillar é fotógrafo. Unha, a parte de ser profesor, que como gaña os cartos, súa paixón é a fotografía. Ele é fotógrafo, quer dicir, profesional entre comillas. Né? e cousa eso durante moito tempo da súa vida, exposicións, etc. Eh, de feito, cando el, eh, digamos que construe a hiperrealidade ou esa teoría acerca da hiperrealidade, el eh, vai usar a terminoloxía da fotografía e vai usar que vai dicir que a hiperrealidade é algo así como cando facemos unha foto hiperreal eh, en fotografía, non? que o que se fai en vez de coller a realidade e fotografiala, o que se fai é por unha foto en riba doutra e unha foto dunha foto dunha foto, unha imaxe dunha imaxe dunha imaxe, conseguimos un efecto de hiperrealidade na imaxe. Eh, vai dicir isto é un pouco a constitución da, da hiperrealidade da que eu falo que sustitúe por desaparición a realidade. Eh, temos imaxe de imaxe, ou sin símbolo en riba dun símbolo ou signo en riba dun signo eh, pero non temos referente non temos aquilo que era o que sostiña a teoría do signo dende a lingüística que é que o signo vale une ao ideal co mundo e por iso é un signo e nos vale se cando eu digo mesa, esa mesa non ten esa palabra non ten ningunha unión a esta mesa, pois xa non funciona. E é esa referencia a que a que a que se rompe. Non só en Baudrillard, se rompe esa referencia o, o referente propiamente, o mundo, a realidade, o significado, se usamos a terminoloxía lingüística, significante, significado. Eh, non sei, non sei moito máis que dicirvos, <laughs> a verdad. E por tirar da manta do fío, non sei, con paraguas, mira. Que, <clears throat> eh, movida esta <laughs> do hiperconformismo que que non <laughs> Algo así como eh, aceptando a deriva do sistema, pero nun grado extremo de aceptación, nun grado excesivo de aceptación, produces ou axudas de algún xeito a, a destrucción dese sistema. Eh, este concepto de exceso eh, que se asocia ao concepto da, da eh, do potlatch aquí hai, aquí hai, hai toda unha deriva que ven da antropoloxía que tamén cando se cando ela analiza o intercambio simbólico ven da, do, do intercambio que estuda sobre todo a partir de, de Marcel Mauss e Bataille eh, do intercambio nas sociedades primitivas eh, o intercambio e o, a conceptualización do don cando se ofrecen os obxectos, as riquezas, etc nas sociedades primitivas. Hai un concepto de antropoloxía que é o potlatch, eh, non sei se o coñecedes, pero é un eh, é unha forma de intercambio especial que lle deu moita importancia eh, Bataille, sobre de, tamén eh, Marvin Harris, en fin, falan moitos antropólogos del eh, é unha forma de intercambio no cal non se dá e se recibe, senón que se destrue as riquezas. O que, fa, o que hai é unha demostración de posesión, pero para destruíla. Entón, en vez de regalarche eh, X cousa, o que fago é destruir as, as posesións. Non? Eh, este termo que se pasa a traducir como gasto, como exceso, etc. É o que Bataille tamén usa para despois acabar falando da parte maldita. Non? parte maldita é aquela parte que hai en todo o sistema que é unha parte, digamos, maldita no senso de negativa, de destructiva, pero que pertence ao interior do intercambio, que pertence ao interior do don ou da donación, e que acaba con ela en realidade. Isto é o que el vai tirar de aí e vai acabar falando de reversibilidade do sistema, eh, esa parte maldita que en realidade ven de Bataille, eh, que se pode conseguir, quizáis, cunha hiper, cun hiperconformismo que le vai chamar irónico. É dicir, porque en realidade é un, o que non quero ser é hiperconformista. E precisamente para conseguir o máis parecido a non selo, é selo. Claro. É radicalizar esa situación porque el vai defender de que non hai nada que facer Por iso hai que radicalizala, porque o sistema de, de, de algún xeito eh, te atrapa. Entón, eh, como non podes sair, non hai afora, non hai alén, porque senón si sí habería realidade, como non hai ese alén, pois o que podemos facer é dende dentro acelerar de algún xeito ese proceso da parte maldita, ese proceso da reversibilidade que el, o final da súa obra vai chamar a inteligencia do mal. Fin sei se chega como explicación. Pero é positivo entre comillas tamén, porque claro, non deixa moito máis que isto. Eh? Case humorístico, non? Parece un personaxe de Dostoyevsky, o hiperconformista. Sí, de feito, sí, sí. sí, sí. De feito, hai, hai varias influencias de Dostoyevsky, ou polo menos oh, a crítica fala dunha forte influencia de Dostoyevsky na súa, na súa obra. Creo como para curioso as críticas dos obxetos ah, no? eh, ao final pois pues, deben con un extraño home obxeto que este hiperconformista que está, non se sabe, eu quería preguntarche sobre o, se anula o acontecemento este hiperconformista onde está antes, despois do acontecemento se parece que un persoase que vai navegando por unha catástrofe, non sei eh, bueno, ese persoaxe navegaría en ese cúmulo de irracionalidade e caos que non remite nunca a un referente racional, en realidade xa se perdeu esa, esa referente racional, esa orde, de algún xeito, eh, e ese navegar vai a anular o, concepto, o acontecemento no sentido de que está todo dado, de que non hai nada por, por facer, que iso é a realidade integral que lle vai chamar, que é a esa obsesión de facer todo nun plano virtual eh, de non deixar nada fora do coñecemento que todo sexa visible, a visibilidade total negaría de algún xeito a posibilidade de algo novo se todo xa está dado xa é coñecible, xa é visible xa está diante de min eh, como pantalla pois non habería eh, eh, acontecemento no sentido de que non pode vir algo que non este xa na pantalla Ao mesmo tempo, el vai falar da parte maldita e vai falar da reversibilidade do sistema. É dicir, non pecha de todo a porta ao acontecemento. Se que ao momento actual sí que a pecha, pero bueno, pero que probablemente non non acabe triunfando, non? Claro, parece que chega este momento, ahora parece o Bradillaro tipo máis inteligente de todo. Porque realmente Bradillaro o que lle está metendo unha carne tremenda a Platón. y Platón lo ha movido. Porque, a ver, ahí hay la movida de, claro, o que virtual para Deleuze, e que sería, si no pongo en extremo, es un virtual platónico, porque, porque anda por ahí, y ese andar por ahí, pues, Platón dice que es andar por ahí que ahí está realidad, y que no hay posibilidad de subir y de bajar cositas. Pues bueno, tenemos que quedar muy conformista que Federico. Él tiene cosas muy coñeras, Todo lo malo que le pase a la cultura me parece bien. Claro, que meter realmente os dedos nos ¿no? Ahí Aí o mellor está ben as imágenes que fai claro. A mí antes me recordou moita obra de, de cine deste tipo de, de, de, de que fai, hai tema película sobre accidentes accidentes de coches de, de como é claro, claro, claro unha primeira película onde da pantalla salen os bichos máis que da igual bueno, está moi ben porque efectivamente mete caña mete caña Eu vexo moi, creo que ten un talento así especial como para... Foi unha crítica, pero, sí, non? claro a, a tecnoloxía punta está condenada ao fracaso por prescindir da tecnoloxía da natureza, ou do atrasado, ou da terra, non? Do, do Titanic, non? Titanic, o no, tan que paralizou todo o seu posto, non? E a lógica da natureza, eh, que non pode ser apropiada pola tecnoloxía punta da, do desenvolvemento técnico e científico, pode quedar absolutamente anulada, aproveitan non? a propia Sí, é unha lógica en realidad moi moi de Bataille, porque el vai falar, por exemplo, da torre, das Torres Gemelas, vai falar un montón, e a partir de aí vai falar moito do concepto de terrorismo. E, por suposto non vai defender o terrorismo, pero si vai dicir que, bueno, pois que o terrorismo é precisamente esa parte maldita eh, que habita no sistema que o que, que vai posibilitar a reversibilidade de algún xeito do sistema e que nese senso non é tan negativa claro, é negativa cada vez que ocorre por suposto, pero que é a parte que o propio sistema produce para acabar consigo mesmo non? el vai acabar eh, ao final da súa obra vai acabar debuxando ou describindo as sociedades como un proceso de, de metástasis. Vai dicir, a metástasis é o que é o que en realidad é mellor é a metáfora que mellor describe a, as nosas sociedades posmodernas ou posestructurais ou en fin actuais, non como queiras chamarche. Eh, porque é unha multiplicación do mesmo sen variación e aquí anulamos a sexualidade unha multiplicación do mesmo anulamos tamén o outro e a alteridade que non fai outra cousa que, que matar o, o corpo enteiro se multiplica, se multiplica, se multiplica ata que acaba co corpo enteiro e consigo mesmo isto é a metástasis nun, nun cancro eh, el vai dicir que é a mellor metáfora para, para o proceso actual do exceso da tecnoloxía da hiperrealidade de, de, do éxtasis da comunicación perdón última obra a última en concreto non sei, sei que escribiu Contraseñas no 2005 creo que é, se non me lembro pero despois creo que hai dúas máis e morreu no 2007 a última en concreto que non sei se é a inteligencia do mal ou, fin unha desas a ilusión vital a ilusión vital era anterior 2000, non sei a data non? pero Claro, eh, dicir que a sociedade actual se parece a un cancro e que a nosa multiplicación por metástasis vai acabar con nos mesmos Home, moi positivo tampouco, eh? <laughs> entón, reversibilidade do sistema é... Eh, é esa propia metástasis. Sí, pero digo que non é reversibilidade do sistema tal como está, Sino que vamos todos todos con ele, o sea, que o sistema acabase todo, vamos. Que non é, non é un cambio, é un ou a posibilidade de algo, é a, é a destrucción ou non. No, que tampouco está o, claro, o, sea... o que vai pasar coa, na, na, unha vez que se produza esa reversibilidade total Pero unha esperanza mesiánica Eu non sei, non sei se lo di, pero non o creo, vamos Eu creo que é normal Claro, que Claro, é que el, no. bueno, el ten un libro de feito que se chama A ilusión do fin que eh, incluso tira contra o fin esta idea de de que vai haber un fin para as cousas e que mesmo para un sistema desgraciado pois hai a posibilidade dun fin e bueno, pois habrá que esperar el vai tamén cargar contra esa idea de fin e de finalidade esa idea de telos de imos cara a algún lugar a decir, no, en realidade hai, hai unha interconexión vai outra vez a utilizar as, as metáforas do, da tecnoloxía da, da rede eh, e vai dicir, bueno, ese ir cara a un fin pois é ilusorio, porque en algo temos que creer, pero nada nos di que imos cara a ese fin, en realidade. Ao mesmo tempo fala da reversibilidade e da, parte maldita. É que claro, ese, ese mm, ao mellor o que a mí máis me choca o discurso, da maneira irónica de falar e dese, desa negación da dualidade e ao mesmo tempo estar soster, que soster todo o discurso na, na actualidade, o sea, O sea, no fondo para ser irónico tes que estar presuponendo outra cousa para poder para poder xogar con con iso. Entón, a re, a falar da reversibilidade no, fondo está repetindo o esquema dun mesianismo sen dicindo que non hai nada, que non hai nada ou xa está falando do, do posi, da posibilidade desta destrucción, pero está xogando con uns conceptos, ou falar de virtual e de realidade, o sea, no fondo está precisa todo iso o emprega para negalo, pero pero mantémonos aí na estrutura e eh, somos irónicos. Bueno, da, igual esa impresión que me dá. Sí, pode ser, pero tamén podemos dicir xusto o contrario, que en realidade o que nega é a infinitude. Claro. Pero el fala método para o do, do paroxismo. Do paroxismo, sí, sí. De antes, e a... de, de, eso, de ese momento. Uh -huh. Como que estamos nese, nese instante. Na saturación. Na, satura, na saturación total. Eh, el viu unha vez a Ah, no, eso te quiero Cuando falaba de esquizofrénico, é eh, a excesiva eh, proximidade de todo. Claro. Iso é o que para él elimina a realidade. A excesiva, ao exceso de realidade, en realidad. Pero, no, él, eh, iba a dicir que él viu unha vez a, ao Círculo de Belas Artes a Madrid. E eh, que, e eh, que e aí deronlle a medalla esta de ouro que, que lle dan E aí preguntáronlle por por se había algunha esperanza e el dixo que por suposto por suposto que sí claro, claro, que él confiaba en que, en que sí pero que bueno, ahora mismo está la cosa así eh. jodida Está moi ben, porque eu, creo que <laughs> non estén a broma, sabes, espantada. que foi a Rajoy, que é un hiperconformista. <laughs> Bueno, Rajoy pasa por, pasa por ser o primeiro que deu unha roda de prensa a través dunha pantalla, é moi bodrillano, esas cousas, non? Todo está na pantalla. Non sei, Igual non foi moi acertado traer a Bodrillar a este curso, pensades? Por que? No, no, Estamos encantados co hiperconformismo. Co hiperconformismo irónico. Imos facernos todos os conformistas. No, pero é moi nicheano eso, o do riso, o do humorismo. Nicheano, eso que te ríes nas entrañas. Que decía, te quedas así con cara de... Pero te estás rompendo por dentro, ¿no? E o da saturación... Sí, sí, non, sea unha lógica, o sea, unha cadea, eu penso que claro, é Nietzsche, é Bataille, é, eh, é Baudrillard, o sea, todo hai, o sea, é unha tradición, o sea, que, que marca esa, esa forma de falar, de afrontar os, o, o problema, o que sexa, é, é de estar aí, ¿no? pero a min chocame precisamente porque o están presupoñendo todo, están presupoñendo todo o rato o que lle critican os demais. É unha sensación estranha. O sea, bueno, que, que é o que sostén a, a a ese, ese, esa dimensión satírica ou irónica, pero non sei, o sea, claro, que obriga a estar nesa posición. O sea, parece que non hai alternativa máis que esa. Eso que me, a mellor, máis me... Nos que... Sí, porque din que eu teño razón, eu estou nesas, eh, eu son moi hiperconformista, e tens que facer todo o mesmo que fago eu, porque senón non non hai. unha sorte de lexismo é que negando a cultura, negando... Sí, el defendeu a indiferencia e de feito chegou a dicir que que o ideal sería eh, sería non estar en ninguna parte, eh, non ter ningún tipo de referencia, eh, neste senso de ser a indiferencia total para poder analizar que é o que el di que só fai cando lle din algo así digo, eu só describo o que vexo, nada máis non? Eh, o, o que pasa é que non é posible xa non, non é que non se certo é que non é posible esa indiferenza total de, de feito, el parte dun lugar que tentei mostrar aquí, non? moi concreto en realidade que este roubo de Levi-Strauss da, da semiótica sosiriana e eh, pasalo da lingüística á antropoloxía e a partir de aí el colle esa relación de ese estudo dos símbolos para el parte de aí, un lugar moi concreto en realidade nunha crítica ao materialismo e tamén a, ao estruturalismo imperante en realidade na época non? despois, claro, estamos a falar aquí o que normalmente non gusta tanto é o final da súa obra non? Igual por iso os académicos eh, pasan de falar diso. Normalmente unha, se esta clase fora así académica, eh, pois falaríamos da sociedade do consumo, eh, chegaríamos ao espello da produción, falaríamos probablemente un pouco da seducción, pero así como xa pff, mira pa onde vai, eh, pararíamos. Porque en realidad se falamos desa primeira etapa, pois é un analista agudo, eh, moi crítico, pero que é difícil de negar, non? Cando un leo a sociedade do consumo que é un libro divertido, realmente divertido, o sea, lese, lese, lese guai, porque enganche, sobre todo, porque eh, digamos que a clave dese ese libro é que, vamos, estás en todas as frases, non? E dices, sí, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. todas, o sea, non falla unha, non? E te chegas a sentir fatal, non? ao mesmo tempo nesta supoño que le dicia que el traballa moito de eh, está tan tan fatal isto que eu sei que fago que hasta me gusta ¿no? Eh, que un pouco esta actitude que el ten con case todo ¿no? el se, por suposto non se sinte fora de todo o que critica faltaría máis ¿no? está dentro de todo o que critica pero bueno dentro de hiper ver, él está na tradición materialista él vende esa estela por eso critico sí. os xetos porque é como decir este é o que me toca é a, é a miña danza e tal, pero el realmente o que lle fai unha crítica ao idealismo que é o que está dicindo aquí Claudio o sea, o idealismo Sí, sí, pero o materialismo eh, tamén. O materialismo vou facer a revisión oportuna que me toca como como ordeiro de, non? Eu máis ben diría que a través da, da feroz crítica ao materialismo fai unha feroz crítica ao idealismo. Mas non o diría ao revés. Creo, isto é a opinión personal que non debería dicir aquí, por suposto. Ah, empezar polos obxectos. Claro, claro, empezar criticando o materialismo. Porque as súas obras, eh, dende a primeira, que son máis académicas, pero son moi críticas, eh? O sea, digo, a Sociedade do Consumo, que a segunda obra, é unha, unha obra destructora, eh, entre comillas, pero absolutamente crítica co consumismo actual, non? dos anos 60, estamos a falar. Non? Escribe, no, no, a publica nos anos 70 xusto despois da Revolución do Maio do 68 onde critica o materialismo dun xeito duro e dúas obras despois o cal significa 4 anos despois xa dá por terminado esa crítica di que xa non hai que falar máis estamos no ano 72 e publico o espello da produción no 74 creo que teño apuntado por aquí eh, 73 E xa di, xa está, xa non hai que falar máis. non 73. Claro, pero supongo que dar conta da inteligencia deste señor. Claro, claro, de, de, de, da crítica ao materialismo é eh, fora, xa está feito, non hai máis que falar. Estamos enfrentando en algo que non nos vai a levar a ningún lado. Tampouco <laughs> en ningún lado, eh? que, que, que, que a analítica que fai Brasilar el ben, que ben, ben entende que, que determinadas categorías xa non, xa non basta para dicir o real. Sí, sí. Entonces hai que obviamente por ahí no mm, se acabó, se acabó, que nunca se acabó, porque las cosas siguen ahí, ¿no? pero hay que empezar otra vez a, procurar otro sentido, porque si no, es que no nos da. Sí, sí. Ve, De feito, este texto que leímos aquí, la primera frase, no existe ningún sistema de objetos, ¿no? empezaba el dicindo. Dicir, xa está, xa fixen a crítica a ese sistema, e xa nin sequer existe. Xa nin está. Xa a memoria, cargase un momento que, non non hai memoria xa, non hai... Que toda a tradición do século XX que nos quedou, a memoria... De... Onde de estar, non? Non, <laughs> non fala en ningún momento de volver a esta escena, supoñan que para él tiña un significado positivo, aunque igual é moi tarde, para falar da escena ou de certos conceptos, non sei se mi, se non sei, eh? o sea, hai a, o sea, hai a relación do esteno e a escena como el nunca fala da, de había que recuperar, o sea, no sentido tradicional de... É que, eh, eh, sincera, eu non coñezo tampouco toda a obra de Baudrillard, nin son moito menos un experto, pero que parece un tipo que é moi pouco moralista sí, sí, eh, claro, e eh, para nada vai dicir o que hai que facer tipo, el mesmo di, eu só describo o que me aparece diante, nese sentido sí que é moi, so, moi sociólogo, e, eh, e o que vexo é que a escena desapareceu, vai dicir, el. E, e si vexo que aquelas características da escena que se opoñen ás características actuais, se queres nese sentido de oposición, poden ser positivas, se ti queres defendelo así, podería defenderse así el vai dicir que aquí lo que había na, na representación e na escena que había todo un xogo de representación pero había un xogo ademais de agochar a, presencia, a presentación e a presenza no? eh, iso todo desaparece xa non hai máis escena xa non hai polo tanto máis representación porque todo é escena non? entón polo tanto non hai, non hai escena todo está visible, non hai nada agochado, non hai segredo eh, non lle parece moi ben, ademais. Pero non é que non lle pareza ben o feito de que desaparece a escena. E eh, lo que di é o que hai agora é unha ausencia desa escena e ademais esta hiperrealidade hipercomunicativa que se perde nun éxtasis de promiscuo, esceno e pornográfico eh, pois vai acabar con nós está xa acabando con nós Entón aí empeza a dicir con todo o que está a acabar, ou con o todo o que xa eliminou, no? Entón se carga prácticamente todo, como vemos. Pero claro, el non vai dicir, hai que recuperala. Supoño que porque é moi consciente de que unha estupidez dicir hai que recuperar a escena. Non se pode recuperar nada. Como vamos, como vamos a recuperarla? Como vamos a voltar para atrás? Hombre, si recuperamos e se convierte no contrario do que queremos, pues tamén vamos vamos, vamos. Xa, pero bueno, a recuperación en ningún caso, o sea, pode ser unha volta atrás, non? Non sería posible. Sí, obríganos como estar sempre, o sea, é un é un o isto descriptivo nostálxico. O sea, non, non se pode recuperar, pero hai algo de de nostalgia, de de sazón, de... A, a pesar de ser alegre despois, ¿no? de ter todo ese, todo ese, esa carga irónica. Entón, Eu non vexo esa nostalgia, sinceramente. Porque... O sea, Non, non nostalgia porque... Non nostalgia diso, o sea, non nostalgia do orixe, nin, nin nada por estilo, pero pero o sexto nostálxico. O sea, bueno, no sentido de que non espera recuperar nada, nin quere, nin, nin lle parece que se xa mellor, nin nada, pero o sexto é antes ausente, antes, antes o que se ausenta. É porque se ausenta. É por iso paradiso. Sí. Mm, é des... Pero é máis explicativo que outra cousa, non? Quer decir, primeiro aquí había isto e foi sustituído sí, por sí, aquel outro. Eh, punto. Sí, claro, unha linguaxe descriptiva ten a súa coña, non? O sea, como, a, como unha linguaxe descriptiva ou como... O que pasa é que el muda moito de linguaxe tamén. Eh? O sea, non é a mesma linguaxe que nas primeiras obras que sí que realmente máis descriptiva, máis analítica, máis crítica, nese sentido de análise eh, académica, pero, pero rigorosa cara ás últimas que son moito máis literarias en realidade son moito máis evocativas se queres eh, eh, bueno está describindo tamén en realidade o final pero dende un campo que é outro xa non é ese campo académico sociolóxico, antropolóxico filosófico se queres tamén polo menos en moitos eh, momentos senón que é un campo máis literario que ten outros matices, claro pero vamos, como non é o único que lle pasou. É curioso como isto lle pasa a un montón de, de, de escritores, de pensadores ou de chamémoslle como queiramos. Esta deriva cara a literatura, cara a poesía, cara a certos ámbitos non sei se se pode pensar maliciosamente ou non a través diso, ¿no? pero en calquera caso el Polo menos o que di é eh, que non lle importa moito, el di o que pensa, o que ve, eh, punto. Es, e non hai máis. É así como un tipo moi sincero, non? Demasiado, é un pouco unha das cousas que irrita. Este, eh, claro, ti dis todo o que che parece e punto. sí. Resposta eu creo que é sí. Podemos pensar que é un nihilista dos tempos de hoxe? Eh, a crítica eh, así máis académica o pensa. Pero el nunca se recoñece Claro, é que el, el vai dicir Eu fago algo tan simple como describir o que vexo, ti que ves? Eu vexo isto. Home, non sei, eu que non sei moi ben que respostar. Para a crítica, sen dúbida, é un nihilista total. O último, o brillar. Pero claro, eh, é o de sempre, unha crítica totalmente académica que o que lle gusta é a parte académica que é a primeira e a outro non lle gusta nada e non lle vale para nada e non, o, non, non lle interesa non o recupera <laughs> caime francamente mal pois pues, pois isto era irrelevante pero a miña contraria calixo pero eh, <laughs> A ver, quería preguntar sobre o, eh, sobre o intercambio simbólico, porque se non hai valor de uso ni valor de cambio, pero hai intercambio simbólico, entendo que hai un valor simbólico. Eh, sí, ao principio sí. Claro, eh, ao principio para él sí, e aí está o paso. Vale. Claro, on, Sí, sí, sí, sigues. Sí, entón, eh, a dúbida é eh, eh, ese valor simbólico como se produce? O sea, ese valor simbólico ese... eh, inserido na tal hiperrealidade, eh, non... O valor simbólico prodúcese por, inter, por intercambio, polo mero intercambio de signos, el vai dicir. Aí prodúcese o valor simbólico polo mero intercambio. Non hai nada, non, non hai nada detrás. De non hai nada detrás, pero sí que produce, sen haber nada detrás, eh, unha determinación social moi forte e otorga prestixio na sociedade. Por, Por iso el dicía que, que bueno, se dixen, eh, o sea, se quere seguir, só iba a dicir que por iso el eh, di que non ten nada que ver o consumo coa produción e non ten nada que ver coa necesidade. É outra cousa completamente diferente porque o consumo mm, eh, en última instancia só remite o consumo de símbolos, de signos, dese valor signo que produce esa simboloxía brutal que precisamos e que se xera a través do intercambio de símbolos entre uns e outros. E se eu teño o símbolo máis desexado desta aula, eu estou por riba de vos. En cambio, se ese símbolo pasa das miñas mans ás túas, ti pasas a estar por riba de min e así se, se, xerarquiza a sociedade. E ademais se construe a identidade dentro do consumo a identidade do suxeito é xa unha identidade totalmente consumista. Non? Digamos que eh, só ten identidade dentro do consumo. Claro, isto o problema é que despois vai dicir outra cousa distinta. Pois que que ese intercambio simbólico que en, en principio nos permitía o abandono xa radical de Marx para él e o abandono do, do, do control dos medios da produción como mecanismo de poder dicir, o, o mecanismo de poder agora xa non, non está nos controles de, no control dos medios de producción está no control do consumo e ese control do consumo se fai, se deriva a través do control dos más media, dos medios de comunicación do control da rede e da fabricación da publicidade máis agresiva ou máis tecnificada posible non? aí está o control é un mecanismo de control que se digamos, se traballa a través da fabricación da necesidade no consumo. Eu cando fabrico pre necesidade de consumo, pero xa non, como insistía, necesidade biolóxica, naturalista, nin necesidade siquera fi ficticia. Necesidade de consumo sen máis. Cando eu fabrico esa, esa, esa necesidade de consumo, teño o control total sobre a túa identidade porque a túa identidade se fai a través do consumo entón mando eu este é o mecanismo do poder non? Claro, despois el vai dicir, bueno, en realidade ese intercambio simbólico, ese símbolo que xa non remite a un referente, que xa non remite a un obxecto producido real, el vai chegar na última estancia cando, cando xa todo é, porque claro, aquí chegamos un momento en que xa todo é simulacro e todo é seducción e non hai ninguna outra cousa aí eh, o propio simbolismo tamén se convirte nun simulacro o propio valor signo vai ser tamén un simulacro e non se vai poder intercambiar por nada, porque se todo é simulacro o problema, el vai dicir o drama do mundo casi o di literal o drama do mundo é que non se pode cambiar por outro este é o problema a simboloxía en xeral tampouco se pode cambiar por outra e o proceso de seducción e de simulacro total non se pode mudar por outro. Por lo tanto, nin sequera o intercambio simbólico se pode justificar. Tampouco podería haber nin sequera ese intercambio. El vai dicir que intercambio sí que hai, pero é un intercambio imposible. Entón, os símbolos vanse destruindo quemando, eh, creando outros, xerarquizando e dividindo cada vez máis a sociedade, e nos estamos aí vai a falar de dúas sociedades altamente diferenciadas, que son aquelas que poden eh, acceder aos obxectos de luxo eh, entre elas se distinguen depend, pero nes, nesa fase despois hai outra que acceden a outros simulacros a outros valores sígnicos a outro intercambio de símbolos que son máis ben sería a nosa que eh, nos definimos a través destas, pero nunca podemos chegar a outra esfera. El vai dicir, o paso da mental a, a, a de clase, agora hai unha sociedade de clase brutal que está controlada a través dos medios de comunicación, da publicidade, do sistema, o control do símbolo. franceses que producen obra ao mesmo tempo, pensei no eras unha bueno, non mm. sei dúbida. Eh, hai algún caste de discusión entre os dous así directa que eu coñeza non, pero bueno, pode habela porque tampouco, xa digo, non coñezo toda toda a obra pero bueno, este é un home que é evidente que controla bastante o que fala o sea, que dicir, as súas influencias son moitas eu non sei se ten eh, discusión directa como si ten, por exemplo, con Foucault no? que escribe olvidar a Foucault o sea, hai un, unha negación total e absoluta directamente con el non sei pero bueno, igual si sí hai, si sí hai, non sei. E eh, por que se radica se radicaliza eh, a xerarquización o sea, toda a economía simbólica o todo o valor simbólico está para xerarquizar o sea, para facer as divisións ou para crear crear clases o sea, o, o sea, existiu sempre así para iso ¿no? eh, eh. Sí, o que pasa que, bueno, el eh, existiu sempre así, bueno, el vai, el vai diferenciar moito entre a, a división eh, de, por, por obxectos, por mercadorías propiamente, por usar a palabra marxista, coa, coa división por símbolos. Para él son diferentes, altamente diferentes, e por iso unha exixe o control dos medios da producción e a outra non. Feito que fixemos foi mandalos fora non que para que vamos producir nada manda as fábricas de aquí non, porque non é iso o que importa o que importa é controlar a simboloxía non, non, non a mercadoría esa é a nosa realidade actual agora estamos a pagala agora non hai fábricas onde traballar e bueno, non hai traballo el, el o día así e bueno, parece bastante plausible en realidade aquí o que importa é controlar a televisión e, os, e, e a posibilidade de botar publicidade cada 10 ou 15 minutos. Iso é o que importa. Dá igual o, o produto que, que fabriques, que máis dá iso. E aquí con esa propia ou externalización ¿no? Da, da produción e ca chegada do, do valor signo as marcas de clase tenden moito máis a desaparecer por, por, porque hai un desvío e hai unha externalización dos corpos os corpos productivos, no último caso hai moito máis difícil se, se, se de alguma maneira se vai bueno, se vai como abastecendo de unha, bueno, ele el lo dice constantemente aquí, todas estas palabritas que utilizo o sea, ta, ta, ta, ta, no? e se vai facendo máis escurridizo, non? pero ao mesmo tempo igual de, de, de, de de As marcas de clase efectivamente son igual, o sea, Zara vista a, unha a, un, a un determinado sea, viste eh, a directamente un, además. a niveis hiperreais. É como unha nai ao, seu fillo. Bueno, pon isto de pa escola. Igual, exactamente igual. Sí, sí. Non hai ningunha diferencia en realidad. Pero bueno, nos pasa a todos. Non é Zara é calquera outra ou calquera outra cousa. E claro, el vai, é a iso onde, é aí onde está o que el di que non se pode escapar. A iso non se pode escapar. Da igual, ti non podes, podes criticalo, pero non se pode escapar. El vai dicir en algún momento que o único que queda é o consumo e a posibilidade de crítica do consumo. E aí, cando só queda iso, cando el di, e polo tanto, a crítica non vale para nada. Para sentirse uno bien, pero... O consumo tamén é consumo de crítica do consumo. Consumimos crítica do consumo cando consumimos bodrillar, por exemplo, non? é un tío que vende un montón de libros. Claro, cambia os temas de producción, un montón. os temas de consumo e consumismo, consumimos todo. Consumimos ocio, consumimos... Todo. Eh, o sistema se absolutiza central, en central realidad. existencia. Total. Mm. Nada escaparía, digamos, para él, ¿no? Por iso eh, tamén a visibilidade pasa a ser total. Xa temos todo, en realidade, por primeira vez que é o que xustifica a súa, o seu asasinato do real, como el publica un artigo con ese título. ¿no? Sempre cando pensemos que isto é así, claro. Isto é o que di el. Para acabar.